Александр Волков, пәдік ялын пызык силығы. Валерий Карпов улать, пірреміш сыбық. Яла келмесерен, ағыш сырденже игір пірғужы чарын задырадек. Кымыла жеклеген вырын. Кундан чудай вармане квак тетреліхле гурынать. Таврари алзембек адазем, ывыш тубани жинжебегех шагарин ларзадухны. Паяна каш сәмебе бірле, Шандалы хирри хаймаланны да, шарбе бәлет пірлешсе ақ туйнать. Эпин чазық сиве жемжелесі, лапка-лапка тыман шавасса кетседір. Таза уйба бұраган гатчы, выл елым не вырнашны тыван ялі, гасы ывыш тубане жинжебеге корна бушлазан, тапчарын жеде, холбу шинжен уртны хымыр зыран худашне, пантулы де евырскерне, шулай кене бульдозер батексе губаланы, юрдем эдел не завырнаштар завырнаштаржы вара хайде унбайуна жарахларжы адин жетірін жетренгилзен сама ад. Шул ұрлы ғывны кертсене ажа-ажа мақ болнығы. Шандалы келе шинран гулны бегехтада, язырка, шул шыбех урана жиксадылла забыныскер хайлы планжы. Касса вреген жилдашта жугалныран чуна жымыл. Утны жүх темех немін немінде зісместін, ұшыне де, сивине де, халяк сиве чырақ шапры, ет. Мұлғач мұлаққай еп-ебейх, шәлікне пузарақтығын жегатшы, сиве, айлыма, выл ерне ялген ялгенне керді. Шидес шіре жетмелін умайылман, анза юған жывурлығач та, малды урамагер, кайран, чул лавкаран ирсен, сылдымала бұрын жеш евы жерешлі крыльцалла таван кел не дұғад. ага курунать вұл шап шара юмразым хыжинже илірцел араган тимыр витне евы шпюрт шул шуллазырланыран хал, хәлле саплык еврлех сипсеміз курына екран. игір юргумак кезінде скер, шынны не дуйзайлже селензе дазальже де саран худаш не алладытыры Келместерен нағал хайдараган жерде пірден бір жуғыш пұсса елет. чен выл ялдан ништада духман, аякли жарзенде жүремен, адыл керринчи шуру жубашкарда пачақта бұрынман, Шуралза жиденне этлемен гассенжен никшан да уйрылман бек туйындараган жуғыш. Агыш сыртне житрыгына хагачы. Ун кужумне, ажаран кашни жирми жатрыне лайық білеген таван давралық чуна тарза завындарза бурунаган таван давралых шәклензе духры Мән жаран жара уран жупны мән бәчекле курзе үсіне варзембе зырцем уйзембе варман кадызем ширма жатрызембе табырзем Кужа горынат тежегі Хулара бұрынны вғыт таштатын жақ шуғалат. Астын вара кударан чен хаванба мән бұл мандарза ажалыға жеш чунрағы барады. Бұл еріне епшін урама кәне жере, тавралық пажақ тәттімленді. Парланны дезінден сырғынза задуғаған, электрожуды умри жула вайзарын ұшса Кашни сары сарығыю дызылза дейін. Шавлы ғулағы ішін, ытла да пушшын, ытла да мін көріна дялураме. Ни жин еркелезе жүрені, ни дезін, бір-бір хапқайын жен, узал еді ялда та дейін дейді шабах тыван кедезе давранзан қанышлы. канышлы тәлереген урамба васказа утнымай шалне ямыксембе дел буласса кетсе кача жери пыла кынгыртладать кирлі кирлі мар жуыш пушра явынныран хайзен килі умне читни сезінмер парехмай аза келеген жүре жерен шуды құрын манны игыре пожаргандаржы пюрдехы баланса керес тенескере кужагурн темле вый жарзадыратры. алыге журма уже, кәрт хозелартны маст, келгу келгушинже өлік тавраш маст, ведере булмалла. Те күржізен алығы ұжыл зағайны ұжа хускатры, те дада урхи демскер, маламар енклатса елже. Игір келгушине дүрек кемері, алық тарланы бетіне алду трибе хуллен шылза илчче кучне купрре ләштере кайныччы бол. тагам сыма хушни жардақ сектерді. эй кам жауында. жаунда ясмари игор салам Юна юнажара келден духна арзин тюппи гольки аллазене зюлгарза бұраган шүллі деп атмар арзин ташта кайма бұштарыны булмалагый сиве демарына фуфайкине юлеяны. Кәссенде туртмалы жырат пулмалла. Унда да гунда да хыбалагалары. Мән астыва сабыл шаварынжен чәлім брахманныне азы илжі дейгір. Кәжек кулзайратчы. Сазыбах, шинілтмеллех. Ара алдуны мындырыш чергетчі дележі әлі крехчілімне. Пара успегех мұғырландарзы жүретчі. Кагарне гапланза гилне дуйымне пузар жыгатчы. Шавараны не житне кулла каялла жытры аванмар. Иязяв, келгушши алыге лонгағужыда, Маунбекші дезе жұтлазадырады бау. Келедегі мен. Шолну емогу бұл, ажабы жана әрлез малады ана, шавзем хупмазырға барнынде, урақан бұлдыр. Пирын келдекші, ашшы амы жіберге азырған егер. Келдек бұл, Пажыр, килгардынже сассыз эмилдин этчеш. Тинех мен жыран не дупра тюппи кольки. Сигаретник ларжеде, сильзунгересрень курбун гларза шорбок падивретре. Вылы хтаврашне абат паращы бульдеры. Эс халде дуртма брахманы, колька биди. Шулла удовыгынже, сымақ памарын ижак. Хайникшан да жавара хыпманскер, аза илдермезір жадаймари игір. Вижу ехытла дюсрем, челем дуртмазыр. Вот хал халлех темскер. Прагадып тағы, ордиван мужу бұрақны чау. Манран замай аслы, и ту. Хавынне біленінде гөлкабиди. Иран сәне жул, уяу, Сәне жул яжі без аламладып сана. Игір гымылы хал самаяқ шекленді. Шак ман галажу зазардығақ чунауш саяджи. Ашшы юлашки нехшан генден дейтларақ, эрэх пиягашса бурунниона бузурундарзак шидернетчи зенжен де намыс хулари юлдаш земде волкама жибулнине плессин дуйначчы паллаган зенжен юлашки жулзенже чилай же щут черкерен порынжы ашшын варахев дижидей мери булмалла нумай булмас владик шитчимышласыра вренеген шыльне чуна жееген хыбар жерза білдернетчі стакан деп не жулла жулла ашшы срандайлны да ежа урама шартлама зиве хавалазаглар зияны. пәжек кезе не дежеллемен владик пастаси клуба духсадарны елме пірлейлмел сидеремен аха жабы жадемерін Хал, корынлаттар за юзерессе де тира жазым. час жазақ ескелетчі булинде ашы юзербе келдезем жіне алы жіклемес агыш тайлзы жидереден жарлый келгардын же баян кач бул тибе тырмашкалан инек орнудык урактырга пе апаланзан лайық. адя сене жула кетселме килир бада. кофе илзе келдим лайхине такшандан бақ бирлик аласчыларман Тава кыбылым хубырзалар бада. пәр курну жуук шоллум калашаларар Үлім дада курасы жас бөлме. уяв бірле кетсе илі бір тен пырып та игорь пужы жана бушлан незиси шалекнедыгын Кәбе кебе жүмнек жумнек жаларыны бе чырақ сиве жапры шужендерет ну керем гайпин юры жылы манзангай игорь көш хүребе, хайзен гүржи урам баринеле юрашса инжи алынжы жылымне туртса бидермезірек выргындарны не азырғары шеникре тәттім алы қылып не жазаду продегачы Шуды шуудо жутре күржібес мақлаза чунақ бартландарны чазақ бұзырынжы. пюрдеш шекке үтті жүхнеген жән немінде ұлжынман. Ұлжынман дене тәрізіх темар екен пюртре ялан генжен дербезір дерек Аштабық нуында тәрлі бірда бірза баланза бырдать Садельдуллы зине гыщын хабарны қажық тирек, шығырды бары деундах. Пуган зембе диван жинже кебедум гир деваланать. Владик пастасик табулин ма тармашы жығыт хайзем абатланны гыщын. Тегех, пәжіға жазым марвет, шак тирбе зірлеге гурзан чуне шавдері пожарған жейгірін. Хулинже нюртны зумкене, азырғанза, аш завалаза туны денгел келжіне худе, Уринде ұжаттыне ғылмарыде, мен үссі. Пүрдершекке авақ тазамар, урайы бұқмағыр ұжы, вараланжық, шүпшаплы, саккезем хура. Кожуртра шин бурунмастейн. Ошта мурне гайзагане Ажи бұжиде жүк құт, шалдақ тілінже жол жинжен келіне жин. Сурық жілеттеріне құра керек не ғывза, стенарий бұдаран жақнымай. Пүлімре уже мар тарланык үшін тырдыр жетиридет такшанданбак шуратман кымаганы ал жүржебетиксе бетіксе порбек ахтурдур теммур изиксе духман булиде кузин ырымараз изсе чариратса кайрагатчын кетмейен килде жапла буласа тәліннебе кымага жүмінже шахытсадан ыскер пюрдешче кине пучлаза гурнын тимлезех пықса жабырынже пурде ергеллебек пожарған малы мен шүкпек. Вара ыйгран вранны ебір, қарт шықлері де, вағыда ағал сая арасыран тәбелегерзе кастрюле шывдулдар же. Витрері парланза әлгереймен иккенха. Сәдел жіне бұғынны чажық тереге тирбелі газ чыртыры, келгушыне дұқса жазақ паржаклем вуды етсагеде, қалан калан қағу Шуга әжібе, хевел анже типшынзе бұтты, хурун бутты каргын агыпса Келгарды не дұқса кені жүре, шыв варелен меделгерни кен. Кажык терек шуны жоқ, шығырдат мазыр булмарех. Камагах жинжен, хаялдырех сазы илдинже. Ажазасы. Аби, аби деп, мен бәжередінге ұнда, шиес келетман. Лариса, Таза Тазамардурил кене жуза бітере мезірех, сендрежіне каялалартра дейгір, пүлім варене жи. Нигамда жүшке біртіре. Ашта бұданны Лариса? Пиджи! Камагах жінде тем кыштырдатны илдінжі. Пәжік ебіш кровать жінде жибырны хиража удиалне сирзе вытыр болмалла. Эльвира, савыныш, пиджи келіні. Кымага ичине картлаза дыраган хӹрлле чечеклле кывак чаржав вăш шеш сирӹлчче те ним жутлама ӹлгеречен унын ттерреклле мыйынчен пачек хиража, пиле кулды жул ескер пырза урдынчы хăш самантра сесе улай каччы ына биденчен жамкинчен сымсинчен тудынчен чуптоза пӹтерчче тада ыштан тухры живые жак чымыркан шуранга да им жералыпе мыран жадырлаза тытры ни калашма ни сывлама вәттің дыр-дыр-дыр жетіретхей. Шиінжі бәдім думеде, шитсігі жеш. Волда бұлін бе, етақшандан бақ шуманны беттесіне кер. Жара уран. Савыт саба жума жанны не даварнычы ба жерігір. Хиражан үден жән хула шадарақ сиве жапры. Ема кешірі бұдаланы бе, юни бұлзан, чуни бұрақ шау, игір унран аран-аран вежерін жеде, кымага жүмінде те тепринжіне бускалаза шыбырдақ тараган бір емікне эльвирына азырғары ку кыжал вишчіміш не жүрегенскер лариса бегекшивич маргурунат ваданат шивара Валда питчі жұхуларан яла вағытлыға да бүлін таврынны жын савынны кужей алгыжать кына шунза дугаспек Валда питчі жы недам нелегешшін бұл хаяй сабалан жікшірі жүшіне тем шыла тем юса келгайыл Келға манбада алық падин жехесінзе андыр сан ада ғудік қазік терем ларисына тұмлан мағырса, құрса не азырған заандар жеде битчіжі әлбері еннелі өтірі. Ямаге кушран жадарас пегех пықса, ана хиреш хаюзырын ярза бұсыры. Хиреш тұсына алыран барынза, не пұжы пужібе жынды. Емікне жіклізегі лашын чейгірі, анжа хиража парын мары. Шейденне жинна бі шинжен тарзақ тытыр. Питчі жүжімне ғыдыран да ғыдырақ шепшінжі. Еміген алыне аран-аран візерце, игір жыргүшленжі. Эльвирына кыбышка жүшлі бұжынжен ажашлары. Пүшне кығыр жүмне бажырданы жух, хиража тұрдыр жетрезе мағырынне питчі жүзісірі. марды жіне ажа күшшілі дадылзанны чарене жүрже мамаграныз эльвира камгюрендер жызына нимгалама аптрар игорь емеге жаплай эрлензе енине вұл пушлаза курже вара хыйынде жуне күтсе килже нигамда нигамда сазыбах ерзе ярасран туды не чыртсакалашры эльвира эп жақ. жах херажаурух нимінде жарламары Вăл питчче жӹнь хăмăрзаран сумки жине шавдери дери бұқныран бăхнаран игорь тюрехынланчы унын ес келет. Емагезіне лапландаргалаза худаш худашне залтры. Кулач за конфеткаларза худезі делжіне. Хыщынақ шығырбай унажар пулугон сервизем дұқса выртырыш. Хутпа жергене колбасы де дубынжы. хирадзезем хирадезем кәсезіне худеш. Кайрана юлчар. Шейденне жинзембегех пар жарламазыр, васкамазыр ширыш колбасы бе не туйза Візем жіне бұқсадыраган игірін жөненде, ташта жалда халичен хый дұйман зесмен темілі пыр гумакки хускальже де Мін жын баян берін келде пареде жүк. Тақшана қаш пулны бет. Вутта ғутман, шабардулы жейген Эльвирран итрыбичежі. Пәлместеп кәскен құравлар әлежі. Көшне битчежі жинжен урайнелле дартса. Ташта ереге жеші бұл, аппыжын көтнеге желарысы. Пажырақ тұқса қарыш. Адиба бидай? Лариса келешсе бүшне зілтірі. Владик пастаси гыштада да. Эльвира сәдел сібе ғулаш тұтлын жымлаған скер, жымлаганскер чын мәрі. Шие сінден итла жын сәдел құшынден дұқсан лайықрақ. берге қалашын не итлемес хулен жывать шинзисмесле приш шуйтан гужаки, санаман дадагал колбас сиба иге итла мандырла загайрын, шогур диргет кала журан бұрын маду прызылдау ажа ерін, шейденне жинбек эхиятлашма бұшлары хайхи сәдел айнелле бұққаланымай еп сана тингана шогур бірақ сабады миш шизы ядын иге шур жамгаллы хура кужак сәдел айнжен хулен мырлатса пужебе игорь урижимне бұрса ажашланмады дінчі. Есте бұлін мана ерген үріжіннім, еппаян парахел еможа яман, тені евір хуллен мұрылдатса, катчы күжінжен бұқмадырышы. Ах, тұрдур, езірге бұлін матрант мастырына, үш хера хераджызыне қыдаран жебулжі игір. жүмінде шавжавақ шиме ажашланаган күжага, хай самай бұзы қазық қалбас сибарақса бажы леже шавна гына дону. Кат чалынжин шимелли вжеренне менех, кап хыпырде тюрех камагайне жымры. Шыбырлан, унында ғырымы не хыбарны мен. Кужак мырлада-мырлада жинне итлезе калашри игір. Анада булин жидермеллегінде. Езір пыжыға жамар дегех. Ана гына жухламалла бул. Лариса ундан гусне илмезер, чымлама манзақ пықсалараганскер, Сәдел хушшинчен хуллен жыванза тухрыде, питче азырған азырганзадытры. Калази Владик паста сигыч тыне, кывак куже жарылза кайнығын, соне пажиргинчен журангарах. Калази? Игір сазыбақ кулзаяжы. Калажау, алламар. Ес мана сут мастыны вара? Шавдери бұзық вырттынлығы, питчу земішті. Кулыне паттатса бұжылдатыр Игір. Бұққа сазардыға сазы жетірі. Езан гул, малдан сут мастып тезе сымақ бар. Чын-чын бионерла сымақ. Алыран жадырлазады трагераджа. Бит чыжын гуженжен чырбықны да кәдетмін қаласса. Еп пионер марвит, еп комсомолец. Ну апладық, чын-чын комсомол лазымақ. Кымылы жемжел ажан. Мен жын вара жағын бегек ширіп сымақ бардарашын есмана. Аттумана хенешчевы земгайран камгалаанын не билсең чеберг алач лариса бул мабулдар эмес тирисине калади бұл эльвира суймазди анин мерагатчы эльвира чилгине жытны дейін. битчи жібе юнажар тараганскер не конфет хуже дытны да тарач шадырдадаган хучинже чечексене никшан гурман дебир юрать лариса сымақ парадып чын жын комсомолла парадып эбі сана да эльвирына да неде ыттызенеде нигамада зутмып кезен бат батне кайрыш түрек шымылын жывлы шавырзая жалариссы ажа хуйхи ирхи зывлым жав хевелгульже тибетры кылдырдатса кулны жердех шип шинже бир небе питчешне юнары анжаға стуу чәлгүне дытма бәл юре чанжон комсомалла зымах чарират сагай не бухмазрах питче жуун ел йыл кулмазыр дюзеймер емігін алын едіт сажымырдары анжақ пичузен мен емелі қазере Аштыне білзен ади жұндар әтвізене. килди жүппе урамағыларны жын ну біледір дезе варалешсем бір електереші онландар жы жүр ұзыр узыр битчешне ларисы мда шүллі жамгине біргелендер шабақ кударанчен мін дузалар Қаш бұлзан, келе дабырынмала бектенді келме құрашы бұл тережін Ма эльвира мағырамалла эльвира хыйытларах перзеянне дуйры булмалла чәлгене жиртірі хыйне ұйтларақ та ұйтларақ ярза илеген халичен білмен сиве дуйыма барынза игор сәдел өмінде хышлы буган жинеларжы сәдел жине жабзаланжы а дихвала загларза зая анландарыма есі. шабын ба, мән бұл заиртне баян беренгилди калаза барырга ергибе аттуу ниминде бужак эмес аби баян кондырлат ченех выртыры бужи адатте. нерде кук кезем бадинже булзабызем калаза бамадыдын жыларысы ади килхушинжен кергелезе ятлашкаларыгаунба абида килхушине дукса эшлегелери варагышт Қайран тада диташтан піргеленже тупса келже анне эш тілін бирин шалдах кебі ғытыра, Юлашке Әш мінереги эш ади адиба тек ятлажаганчы эрех пички дези тине калажыба хутшынже эльвира килде уктарма бучлары ади лавкара жүк тези энерав куккин журалнугун не паллы дума кайрыш халяк мухмур аптыраны шалттелін жекелдемінле бұрынныне пач егір. хулара скер, сайра құтырағына, яла келгелі амыжын, ашамыжын емігін йымыгын е бурны жібе хуйхи ебе пірре дейін тересленмен Мен жұтлаза бұрынны жиезі таван келінден аякра егір, чунзыр вара икке жеде эшме бұшларыш шоп шабығытыра владик пастасик елдірбе ярынма қайнас керзем шитсеге жеш владик хыбын задыны жүхне візене шәне жол жидетчен де бұлін дүсмелі марчиым дері де ади тюре хурза қайры. пижизем демле дұқсадарма әлгерсес түлкеш хұраныбе бір кымага хышне епшынза кедемірде керек певидензе выртырмыр кайран жибырзақ кайрымыр адиба хожан дұқсагайны епсисмен лариса жакна пәдембек ним бұлман бек лыпкын эльвира саз сырмагырма дединчи менезе эльвира хали пурвет жазақ от тебя не давырнешти үзірек мардык ларза калажып ыранда вогыт пур анмагыр емыгым Игір игорь баянчен хыйне таза да зыва ширып шиндезе жутлатчы шук апламар иккен пажак унбек марвыл Кударанчен чаре никшандахы жинжен систерменскер хал жеппедерне еверлех чигет. шак иге пәжік чуна шелленибе темле пызыкланнын дуюнат. Шук, кужа керги амыр бәлетпек йывыр гушчулі хупламары, йылда хурухла Ашшабе амышне шальне емакне шеллене гына бульжаха чунра эзер апла паян шименде буль кымылне хыдар заитры игорь Ширемер, шуба жығыр, тері Ларисы. Битчеш көжінден ыдараймазыр бұқса. сүйі бе жынза әндергені хиражан үже хитрен керенленне Тыца жуптавас келзі ғайры, питчешін кыбық пексемже де ажаш немікне. Анжақ чүнне ғыдарза унын арбажынны жүшне пүрнезембе яғаткалары де, тиге зене шапшурын ялгыштарза, елгүл эй когуна мін бол зеренбек чиберк кезене кучхар жене выляндаргала загульдивал юре вот хутсаядымак час варияш кабзерзе жийбір ажа земде анагура савынычлын елгышма бұшларыш игорь тебелди электрозумавар врезе духсан хераджазыне юрать юрать хаалайынжих тибетне жыланба квак матрюшке тада сара жежек пульжи вара Шул зинде не бұқмазыр, хай келіштереген юрра шал видер шаура қалаза. Автобусран анзан, палари баларми жулба, кәрдяшса сағырдығыр жуғырын башқаға. Тепсағайынжен шырылми, кижыр, кубустайлзы дұқыры, шенекрен сысна ажы қасса кеджі. Эльвира баларисы шырылмей журатма хаваспақлар деш. Шәкленюнлі кымылба пір-бірін бе Шығыл-жығыл зымақланы бе, чәрене кышлаган узал жуғыш кыштақ сәвәрілді. бара, бары, чыма бейек яшқа, тада хулара бұрнаған зенбегек пулдыр дезі, шарку лартырығымағаны. Иккеміш сыбық. Вижі жүре желлі бүрд. Хажан не манзагайны кымага. Тимір кровать, тенгел. Виштывады хыш сыр стена жинжи рамазенже санугер жыксем анжак пурди чалыш чалыш пурде сарыхны красин лампебе хепхерлі жунаган электролампы пүлімре вишшін иге херарым тада тургіде сыне япшынна аржин садел тавра вырнашна пурде юзер ну хрести тавзана пүлімре хайгына дейін пульхери нигам жіне бахмазыр алын жедеркине тудибат елзі быжы жей жеймери Картнеларны булас чабырт чеш тудан жеде шалдан Сау мана, каялаларты салмана хрестеси делжин кене дытры пучне дем бұрза жапры булас санксел араган шуллан наржынна сулағай аллы беш үжінден шулза елді. эст адамынге эзірлзе қарыныге, адя тыйт стакканна пәрлезіп сабарар. Эбуш все. Сирегет сел армашкын, мэскін жінзем мары бір. Хойжабақ сәдел четверт четвірт кіленжіне шауырзадытры. Умынжі стаккане яма бигенче. Ай, уй, мін құтланан кез, Четверт кіленжіне дұртса елжі бұлхері. «Кұштық тағыд, намыза біл. Сана ағал жидейд! жидет, мін лехырым бұл. Кунен жырын ним пехлемелейге жагереге? Но юре, юре, кабакланны кужебе пәрдәл зырбахра андроник. Вара кәдесре турсе майынде лараганскер, стена жүмне лаштақ савенде. Хай самай үзіррене пиді лайық бұл. чәлге жихланать, шамжак евір, хал дезен хал вұртса жиырмағадыр. Анжақ шинна хай хавжақлық не кдартмай, аржинскеға. Шитнен де унын да бі. тәксен де Анжақ тем унда теммуры ыйдать. Херарымзен алынжи стакана күра, ышра тем жажаланать, тем хиргеленет шуйттан жібекне тарғыслаза. Анзыр жамгі жіне, ебірдат үкне шүш пайыргене, ем ғурада тарба исленнескерне, сарлага алыбе каялла лас шавырза ғожеде, шыдар аспек бұқры. Әштада, мін қадем бебек ларадын. Андин Андроник, Ларгыш дедем ретлі. Капла түрке сымақ лайметчі бүлхері, чөнен жәудері күтсе житрі. Меже күн күпмелі аржиннын. Каллеге демнерне ярза әшсіз зупса жүремелі. Хамыр жинжен жұтламазан да ажаз әмберге жұтласчы. шауан ажи дейш. Аржин ажизем аптырамеш, херажизем. Сизе туят херарым, хойде эрек пичкине бұтма бұлдарадь хрестибеде булин калачса чунау жашынчы пулмары хрести пурнышра хора жор жургорны жин не вырынне эй андроник херарыман уммай бизен візен хуши гуппинеке жехрести вадыскер самах юмах хивреленесрен жикленже ол адяйппин пульхери сене жула давдуза узал дезель киви багайдыр дезе кыш туданар Херарымзем пірі вадылнебе курбунланзахларны, тепірі алғызене қабажат, Стена жүмінде сәнгеген арженденне көш хүребе вұрттын бұққалаза, астуға демде кетме бұла черкене шалт тынешсе бажыш. Пульхери южене-южене, товарланы кубыста надырдаттарза жымлары, шараллах. Хрестин жіне міне бұлмары, шалі жығырек пәтне күрінат. Пәрі де, варатин аллы зембе чәре пачеккен шизе ячы. Пульхери саделін тәбел енжи кедезінже лараганскер, каржы газапланы не санагалары. Хайде дуймары булас, көш шөлі жұбардақты күнче. Ах, рестиаги, шутладып-шутладып та хамухмах пұшпа. Эбі дешке ередіпшке жақтындан ғышын, пұжы безіл әндергеген Яплан галаға кейін, лапландара шымбулжевна хрестей. Кубыстаба бараланна аллыне, умінже запуне беш алгаланымай. Әнер, шолның журалны күнне анжақпалы дұрумариш? Мен елнекреде сайланмазан. Паянда дағы шәне жула кетсе елетпір. Уявзен жемін зенжекін ақына бұлатпыр. Әшмезен жемезен, ұқшаба мінді аз. Ах, әлі хине жұтладып та, күшілне дудыр візібе жылғалазы не Хер жухне анне баденже пурындым шурза ченже хаймабек. Кача келзенде тергемелле марчы. Уйрылза духрымыр пюр чавырза Кайык кежік вәшсега жаймас карда урлы. Кайран тем муры бульджы манар жинна. Тага мінбеде бұлім посыражи, юмыш тавражын жен жут сырхарады беп. Эшме бушлары. Ху білен, керек кам бұлышма айтсан да, шүр барын жех каят, камылы жемжеун. Тракторист аға, ангарды ұнда мәні. Халдада сашшим базылза кайры. Ахрестияги, аптыраны енне, юмы жағай забығас маржы дедіп. Эй, туры, тупны не, қаймалыне, не лаштақ сұрылжы кенемей. Юмыш күже, пуп күже, пуп күже, выжы күш, ана худалайық білейін. Тем думала, чистый аптриш. Хамда жавын кышын эрех пичкине күжасыран жунжук. Анда жарланды, жарланде. Килишра жеген пәржин дубын лайық шыбырттын бұрны жердет вара. Шыва көжібе бұз келгер арымне уры жин аспек бұқыры кресі. Хал мәнеш, бұлницана қаймалла. Волгуен жен саққуна, яй жиріп. Стена жүмінде Андроник ежылдатныне күра, херарымзем шыбырдақ жеш. Бұл хері тудыр вазібе күшіне заматрақ шылза херельні күшне мачлаттар қалазы урамалла дингерді хрести бір вырындагы тірі хайземмен бірге мақлан илдесрен чуни умары унун падереди жандроник мен қалады үзірден темде кетме болады. анжақ лежін қылгене сымақ сырғын ман курунать бір заман хыйне ассын сымзе айын мықырдат каланы кышын чалхи ужілжі хаялдыз ассибе юрла бұшлары вишал жинже виш варлы илес тени пірретчі Қараза үкне херарымзіне тенех чүнгеджі. Кымылы аптрамазан ронигін, калашмада юрламада юрать, тавыл бұлмаст. Ларат-ларат те аржин каллех шавергезіне ғанерлет, малалы не бірзымақ та білмест. Кере хыжанда бар юры, кере хыжанда паркеве унын, бәдімбеді Виш ял жинже виш варлы, илес тени бірретчі. Тек андраза анларға андроник, жас келмезін, адя келе киле каяр ұра ура жинеды же жіне жине жузанны шар шаржен дудырне майлаштарза жихры тәгір жіне жабырынза бұқыры бұрде ергелі көш хреліне ертіне. адя деші бұл вуд тағуман ғайыптада бұл жі? мұжыры сәдел жіне үбінзе юрлазалар аганскер түрленме ғытланза коллег чичас пульхери чичас фищал жинже фиш варлы савеннескер чүрежерен урамалла каранза бахры сәмдеттім и кажихале кун вижи де жугаттырым булади дада андроник пушне веттен жатрецы шанза күтне жүхне хиллех холбушне елтял кыштак кыштақ зейл не булышыжы кузе бажыр гебек сабалан сабаланжы пұхмасть чәлхиде тыдынжы жықлымар. Каш пульджа канаха тинде Пускел Пускил урлы небе савынны хрестчи самай жарылжы. Андрони гилдесрен зехри хыпныскер, юрланы жүхнеге еверлек бұплері. буплері. Пульхери дұйын адына. Андрониге юрама дырышса, пульхерие күчран бұқры. Шандалыге, шав дерек, сиве мариш, пір күн тем абат пәжерме газ әжеде бітне. Вутне хутмаллах хрестяги хутмаллах унба, кучне журмагупна андроник әшмеде әшлемеде білмелле хутмалла хутмалла хубышки еккебе жуптарма баскары бүлхери а то ажа земжынза бызлашы адяйпин естеман бабырлех андроник ларза юмастым бүл вут күртсе барын шаргуми журадын килдеже жиделеклех щукмар Ары манзыр бушне пәрішче бүлін тываядыны жақ, кетмен жерден шыртлан жандроник. Вот хутма даман булышмаллайзана. Қая кепе, нестада бұл херегин, хыпсагая сквайда сүндерешін хыбалан жығресті. Қайран, андроник бұры дада. Чабла, тәрес, әс тұқсауыт, әп сана қавалаза жеде Шара жүшіне лас сұлза сестер жандроник. Мана андыр, әп пачага жамар пульхери мұжыры зәдел хушинчен тапранманыне кура хыйде вырындан те бір дезін, чазақ шәне жул баян шавақ ши урма уртмаспыр мінле де булин кун кун леже хажазем әлі химар шимелі зәдел дулли старик рен лайық пуласмар старик черне журасмар хыйулланжы пульхери э жок каржак қаплай урамасть пушне ялдақ шеклер аржин керек мінле бұлдыр ажазене сибире выжул сазмарчы хамыр мінле нене анман бұлхери юрать ара андроник юрать чазак калазалары бұрда пірлек тұқсауды бір. Мұжыры жүмне сикры херарым. владик пастас тегех пачекке мариш она гына майлаштармақ бұл. пул ияжа владик келет кебезірден жүлліде каллех юрамадырса хушша кезі тагам сыделжине пырза барасақ Стаси стасигиде зірін керек арге деп еші ишим бар никшанда ытты жинзем ажыбы жібек, жиды кыбалаза жүреніне курман ун бірге апла калам не дейлт мен терес каладын хрестяги аржины вылезене мухтаны бес авынныран тымағытланжы пулдараймары лынгахлар жыкаялла терес каладын хамыр ажазене бір, әмірнедешсір ұсраман. Хамыр пачеклегіш пек ұжылзада, хал хоть ваземір гуртчырдезе посмаспыр Посмас хожызембек. Әже ашлетчер. Әжеғынықны бірін мар, қойзем жынех пуле. Шаплара, шаплах. Андроник зылдав зырақ чырғы жасса сесе хрести жудал заларыған четверт келенжене азырған задытыры. Стакан зене тұлдарабышлары. Езір хоттелі әлі жінзем андроник. ача бір тулы, тулли. Киле табрынсан пір жығыжы, абача хадер. Кужым тулли ача тезе үрламалы анжақ сирин забынза. Ман вот, витте біргі асын аста келмесіт. Анда жарла, санне жеркине сәдел арынза карынзады бүлхері. Анда жарла, пирінде кил салана бұшлар еш. Игір сидензе житрде салдаға кайры. Кайранау, килде бурнас темер тюре хулана дапры тембек лазан да яла дабрнас щук қыдырақ кыш хыдырах смахлазанах хулана дарас себе градать адерытлашанле бір дедер андроник вазынеге цедымары стаканне теппебек шавырза хучы тюрилкере шагыртадык не хучса вырыммын тарзазы улары вара тин ядежын жыртса илчче тепре жыртса илемжи тегенем де маржы урых инжи дады кизине похрде каялла хужы кызем кызенне кызем белеш ажа зембирги пожырганма кирлымар эшмелли жимелли килегышта да мыйдаран эбир бурун эбемен данлаштаран кама жижине анжаган бох шибу жарти сенбек манран ирек кызене ышта кележе чабында бурунчар эп пырзымак тажарламастып лайык бурунчар эдем ретле бурунчар бере, пара паражи намыс тартманчы дегі мотор мана жазем шауын муктанма деп ишле арымне жұбырлары андроник моттур булну жынақ, игоре мотоцикл илзе барадып урал чилайхине эй сүдек кирлі керлі мара мас сүбілдет салармай убуш кейдамын жән бүлхери Мән, еп пустый лабырдадады би Мотоцикл дуян барай межіне, Андроник. я, меже жул тракторба ішледінде ара. Парт сайлыны вутта сүнгерешшін бұл жігресті. Ана малы ұқшы бұрағынде. «Оштан, мен үкші кыштақ турдын жүнгенне бұлхері. Мен әшлені елдақ шағында ғая, четверт келен жіне кәжек шапсау керетші бұл. Шақшын ба бұрныш табаядып дедіні илтмени сюкшин батне кірзен укша паргач вырдыпши и кач вырдыпши дезе жутлаттет ыштаун бабирен муаны укша жуги пор кирле жухле бур саделе тораслаттар жандроник четверть келенжи ташла галаза кежек шаре жапладачы юрать хрести дытса Садел ан жабандроник сәдел сөгіраллы лады хирарым түнзегайны шығырдүл кене түрлетсе лартнымай шиллензех қалары жақсымақ сене анжақ лежі тадақ шыртланза сегірлен небе, ана бұжынден ажашламада ғайры. ара уявне мінне бұқмазыр ішледінде күнда гунда жын. Күнден жерін трактор ба илзе париятна гынде мотоцикл мотоциклы мен бол мотоцикл хыйне хый хаваландарза калашры юзыржин сымақланымай хрест чечине распек пықса жигули жигули неле деп игіре туй барни болдыры ола ашын жән! авландыр жеш манран барне жигули авланна жуге бір ураба делар за құрбан. пульхерие шабытында кенеп андроник пульхерие варланы деші ха варланы шаплазас жіне. Астывадыны астывадны хрестяги Арзин уразинеді мағытландеде, шандора земзеліне, каллех каялла ланклатры. Хер журашма кайма игоре машин илзе барады бах, илзе барап. Саделе дұрыслаттар жекерарымзым хайне, әнен мен нижындарық сандроник. Эй, шаг андроник, сассы яла журат, пожырғанны не бударай мары хрести. Илзе дезе камгалать. Ай, тур, чиберларны жерде ғұрза кайрыны ез. Намыза білес жапма. Арымы халхинже түзеймересік седаджі. Ара, ухмага ерде неге жаплагытланма? А жана илзе барим астып теместер езіл. Еп, машин дуянмасты би пульхери. Кыштақлы планза күшшіл видергалар Андроник. Ара, ажазене шутсыра ғырыды вас тезен, әшме бірақсан, Эдем ретлі бұрынма бушлазан Ма илзе бараймас унаш калзин змех мари жебір, убушкине журайстар загалары бульхери бізден зымақне пірзіктерме зрителезаларны хрести савынныбек улзаяде Хальгал ерессе кайма арым арымбе ұбышки шығыл-жығыл зымақлама бұшларыз. харгажу аяқ кабырынде вот лайық, вот лайық, кылык чахилле кылдырдатма бұшлары хрести машин илзе барзан нигам гамалы жыран мазыр юлме хабырында ажу бұжунда Адыр ғайып пенсавын кезеклер шалты барар Қайран бұртса ғанар, сәне жол жидичен және жола пырда қанза, вой бұқса кетсейлер пульхери андроник сире міндері юратыне шавырза қалама пушра өз шитмест Тау зере юратны бускил эрегине шалт хурар вишіміш сыбык те пюрде жыннаран те паян инге құйғыба, телей завыныш парғаразақ келзе капланныран Питчежебе уны тень выляна калашны а ажазем хызем вырне камагах жинжи йывыч кроватчине кайза вырнашрыш. Хаклы ишы конфет хучезембе зэмбе да, бір да елі хрыш көрінат, пардакран шо Хош самантра жывырза гайрыши, игір Я Ежылдат калаза ғускалны де, мұшлатса зывланы дейлден мест, пүртіре ажазем шүктейін. шып пачекскерзем шалнезем жаплақ келеді аврын маричха да жугушламада бе, игорь пружин жемжелзе житне киве диван жине тызылза Сармазрах, сармазырах кетмеллебек пу жайне құрзан да бұрат буды вілімар ажашланза үсмен күнбек ябығым уява хуларай ұлзан бысмасчы вуль анжақ юлашки кунзенже темжін килех чундуртры шак шуғыш шылне емігізембе бірле бұлдарас келеген жуғыш мен думан жердене келзе де, тем гураз илдеспеге хвара қыпқаланза дұқры жола егір. ни тустандыр зембе ни шри жевікшінні зембе ни гамба да бірле бұлза кәтсе илестемере жіне жула килде гына аттебе де аннебе шалым зембе де емік сембе жеш ату тақшан бірле бұғына сибур хыйне хый за бұрын хулара катчы бәжеккен бәжеккен көченешлік тірле иши улма жырла ялда жүксемже абат шимеш ядарлаза туянчы. Киле кайма дезех. Пармаях килешпа кетселіне аслы уяв, шәне жылғажы, күжімінде илірце ұлянжы. Сәткензем жымбалла хашы бямы жывырсан да савынны нег дартмашех. Укшанама ағалек саямала дейш. Парни илме тегімлі жеміш туянма, укши жыл видер духать. Хайзене валли демде зенде парергілен хаярын елзе хунах. Унжын Хаш шамыжы жыжын ажизен жіре жундармалай Адизен врентмелле епле епле эпле бурунмалыне тебірдезен міне кунбаже шырлақсан тұрра жігер чунра қаныш сыр бұлзан да келі жуявне кетсе әметлензе бурынны Хал, халь похтагур итле де завын пүртір жыплыға лар бітчен келде тәмзәлзе бұрынны ғымала ұшма ниғы де жүк, От тебя не чен шавдерех тухны живара. Узалғы бар ұтпа жүрет, әшке арынны. Унзырынақ сас хурадуға шук, хулана да жиде шук ша узал бар. Хайзене де жел, ажазене де. Камран гурза кам булза үзеш візем. Владик пастасик тада, чен аванах варнет тишпека. Хальмін лежи. Хам, пить херелмеллек шутсыр ябық варен мен, керек мінле бұлзан да кажал университет авренме бек. кандырла ашлес кашине занятезене жүрес бұғыда мен ахал пәдермелі бұр хальги станок сембе ишлеме ай яй бушкирлі пәлю ашшыбе амышне незіне жылай ченгетни чундан пожырғандараган килди дирбезірліх сестермезірек ұжа капланза бұғынжы ялжын Тавангилжин шавдери лаза, андылза бұрынны, лазан кулышла камагерлі жіне келде, келде, эльвира балари сызырбушне віртлеттір бушра пажарған жық шуғыш шәкленюллі мұл лабақ сүнде. телевизорда шымрік юрықсырақ жи, ал жетмен юзаттарма владик паста Шалны зәне аза илді де көзі көже түрек лешсен тұқсады жеш фуфай кыдығынны скерзем шинзем бұғын мәлгере мен клубра бильярдла выляза азабығы тереші Де, хырымыз вышны бе чуреде умнеларна да қашқыз медин кереші мәне шыжы, шабарлан шабарланзем күнбек чух Візіне баллах немінде Пужы пужезіне гына ұссаларны. кужеш юрыға Капланза келеген сивлек шуғышзене зерзе дұрышса, Игорь диван жіне мезерлек айзавыртныскер, хайзис мезірех каллех пружинзене чокырдаттарза чекленжі урамалла бұқры. Тәттем, сәм дәттем. Үзір жин куймырланны не бұқса ма теге пәчік мар де бізем. Шуғышым емал Аллах қылдырдатса көсірі. От тебе ашта мурда зұпса жүреші жи. ғаяс ялдырық, тем қалаған дубыне. Аслы өлі қайзенбеге ерек шыраза жүреттейш. чәліхе шамызыр, шиннамен, ұнжын керек жанда улми улму Кетмен жерден пущине занны, шак хуйғы каныш сырландырныран. Чимға кетмен жерден ешши, тақшандан ба хуллен капланды ингек маржыгу. Чарере темілі чәлік тадылның бұнтлатыры. Тебір замантран пуш зағайны бек түйінчі. Күжімінже шылдыр зем ярынашы. Итлада шымылын вәшнен, теп сыржыдаға яңқ сикнен түйінде. Чаре хессе бұжырдан зайлжеде, ташта жалдай епле кебе чымырданых ышшын ебегех куч хуралза келже. Пужебе чуречек андыкне тяржынне катчы, кырдах каялла сулынчы. Игалы бес аделден тытмал керемен бұлзан, шапладатчы дейден урайне. Ак тіліндерміш, мен муры капла. Чирдер жылухры бара, сылвы шавырза елзен хайынжен хайдалінже егір. Садел жіне теревлен нескер, ашша авзадуны хышлы буган жіне азырғанза, хулленлар жи Шамги жіне пажардатсақ тұхны шултырадарыне ал бе жылса зілдері. Мен дума кашне обырта бара чәре бар нелзе хуйғырмалламанын. Ожы бүртре, канлі. Сывлама да, чавзаланма да жымыл. Кагырне аллы безыдырза бұхры егір, бұрде ергелі. Әнзәрегіна темле ұнланмаламар ивыр. найлатса ұрададь. Аннен бегех манында чыре жері хускала дикен пушрага халын мәкілдеттір жуғыш. Рынех кетме жукман жемже жеребе. Пурин жінде хыбын маламар, лапка бұруна спорне де ажағы васмар дезе, мен жухлязымақ памарым же хамахам. Пулмасть. Түзе местеп. Пюртре ожы, хотлы. Мінех. Вуд хутсагларны, емагазине кунебе жын загутланна скерзене вария бат курга ним виден мезрексе ураще. Тухтау пин клуба, тандыр зембатне игорь, ужылза жүре. Кетмен хуйғыба аң хужал. Кама кетсе, кама жанза бушна уссаларадын. Тадылза хан гулян. Сяне жула кетсе илме, пірле завынза кулма тустанды жузем жүгі. Таван біденю аякрай. Киліға нюде ажуда даврыне, нумаяк Шол Шыл нуземес келіне білзен жупса жидеш. Шакат стена жінжізегет. Хай кебе. Сулмаклы бе визет те визет пере уйыр забаны бурны жанлышне. Тахыр иртне екен. выргать, ларас та Лараста вырдаста келмест. Урама бедек чундуртмаст. Ышри каны сырлых, чуна бұжырғандараган туйым кымыла хускатны. Пәрвежемек шальне емыге, Ашыбе амыжы берге жуғышланы, кашлат тегішлат чирене Саматлыға да жарынмазыр арман жүлібек пұс садыраган дивырлыға зерес тезе стена дуллы жагынза дыраган рамызынжи сынугержиксене игірде дебір хут сыназа быхры кударанчен візене гурманмар бір хутчен мар, шуғыр жагайзаданы візен өмінде. Тұнзықланы заман сенже шағында шагында келне сынугержігізіне бурнеде де хайділлін вренне фотограф семдуны Тилай же пағалы гена жарыне гура сарықны нипы ни ничуна бұрза сарденмелі илем жүгінді, анжа кілі ешшін чеғақлы, әмірлі қасрай ұлмалы бұр. Әмір савынмалық. Шавсыну кердік сенже кашнин ғымылы, кашнин завыны жаделее, ұвыш тубаны жинжибек палырад. Каммінлі жіні бол куштаны елдақ. Ав кәдес рирамыра амыжын херчухнеги сыну кержігі, шәмірдяйын же үгерінне, алынже шапшуры жемір чешкей. Пәрден бір жешке. Илемлірек, хитререк, келі жүллерек курнас келіні бөлжау. жау. Шабақ вұннымыш класс падерне жуыл детші бұл. Күй иккен, ашы амыжы Ем ғұра жүшне екеннеле яр дұшса, шевітленеренжі, амыжы хай жүрінжен шамрықрақ курнат. Чылт шуры кебе айын делняш ашшы ашы. жарлаймын матрос бұлны. Шар службине денесре ирттерні жинзем, вылдырыгын жетақшандан бахизе пре. Шамрық мұжыр же иксілмей делей. Тую мен шимікре үгерттернітші выл же, тенетші күн бірге амыжы. Авыдада тин же жұтма вренне стасиге хайынзы жіне ғабарцылартны. Візен үмінде, ажазенжен ништа үйрылмей жүреген пачык тузы, шымға, гунда бұрынмалы едітші игорь залдак радюхне трактор урабе айнелекне сулгана Күнда кунда ебе бевгертерни таван бадень тус юлдашсем ашы эш мұқтавын орденне рай райха жатра тұрмажаған паржин үгерниччана кулгала задырады андроник анжа юзер рибаллы Темлі айванла кажару уйтнын үгензе быхнын дуйнать де сизенеть каамес міскен манбаданлаш тарзан денебек Шапла тракторбан умай тада пәргалдық сарашлене жын, әшри сидюнезем жын, Андроник Михалокова орден барзадисларыш паравуны жылгайалла. Хастарлы кебе үрген меллеге жын, ундан баса қалмар ырызыма хилтне боле бұшлық сенжен. Килде бары. Сыны кердіксем өмінде дыраган катчын кымылы піртте мары. Кымыл ху жылжызеш. Игорь каялла диван жинегай завырты. Явынать, патранат пушра жуыш. Кәргі өмір жандалы кри сенбек. Игорь салдага қаяс хабыл қавыл. Тваттымыш сыбық. Хевел кашшине зулынзан ғына яла жаврынза житрі үнчу Игорь. Кайза келме чарнужа анжақ чуну жілді. Хут темен галазан да алара повеска. Кударан салдыға кайза келіне, катчызе мұнжын, шидензе житне чынжын аржын зембек тойын атчыш. Пурныш кулачне ма әлгерне скерзене сама хушма именетчі. Ташта жетсе темде курнышке хавызем. Халяк, анағай не омзанаган зем дубынеш. Салдак шешмар, моряк пулать, моряк. Ыштик шымыланныбе юрлама да хадыртчы воен куматран дұқсан. Хайне аван аванмар. Юрамас, келішмес сиденне жинна вылянджы кымыла барынны шалай валяй бұрынза. Хамыра илме білмелі. Катшы пәледе ни гына. Урамба уду жын пур де унжын хитре, пур де лайық, пур де ыры. Удымда пызықрақ та зулмаклырақ. Шывлангаш кеземнім мар, кәсере повеска, кагарда хастарлық. Мәне пенвіл пыльжықлы жул. Район центрне духне атпа тығынны вәржені жылавар, лабырданза пәтні де завыны жабызыраймары пыльджік шырза жүрені тем марвыл пуласлық паданлаштарзан. Шардум недығын занах, келе санугерттер заярат Чилайық матрос, кунберги келен мегірлі мар. Чашрен ашы бямы жыбатне. Шаржыва юрхла маттуры бұл үстерні жын тав жирывы ярашшейх. Хапхау мінже хажине бұқырде игорь хораза юкры Топтыр былжык ним жүкран ят тивет. Волай плыйым жандалық шапла пазыл зағайны Лабырданза бітнежін ашшы шаплагына бұрсан юрытчы. Хәне зәдіге ұнран кетме бұлайды. Ашшы берге жұтлазанақ қатшын гымылы ымырланжы. жіне дәлінзе бұқсадыны чабаравдан игір гымылне дұйнын бұшне енжен тайындарғалары де, вара тин шардақ қығылдада Қығылдада кығылдада алығайбе келхушшыннелле жымры. Райцентра ирек қайныскер час мары. Шүрес шүлі инжи тараматчыға, лайық пулзанчы, шатмабек шудал забыртсанчы жүлі. Юшпан бадинжен бұшланат те жырдамық, мен кележі дечейін. Ялінжі шарылза дұқмамайы жүк. Уярда мінде аптрамаст, тузан барлаттарны демар, колхоз машины земжеш, вашқын заирдешші шуранудаган зене артмазыр. Келе мінле де бұлін жеткелерға, вадымар денен дұрхлаза. Тюсме булат, пәрвежім галлі маллі гумашиш, Шәлеген дубына дейх. Шавгун района келме килме жынзаянугун. Шар комиссариатне ховыртрахаяс келнерен, ирех пүрдімне духнычы. Хевел тинжеш варанны. Пәлі таткезем, түбере заплыгын-заплыгын ярынза жүреген скерзем, бір бе ымыртмалла да аблашса жубашы. Халгына бірі хупла задырат хевеле. мазын алежы, дарат, анжақ шақна жей задынын, те при сексе Хыйне жуды гуна тухма жырмандарны жын күрензе, хевел хәрелзе гаять, паергезем пәләдәйінжен түбенелле кармажашы. Игр мын жыл жине духны жаре, ана тал кешпек сары балет сарза Еп Епхю лебастеткелер де чарынжы. Ыжы жердек саман сулғынлатыры. Кергуни ғайын нехтывать. Шави жуми жумыр, шулай слецияны. Военкоматран повестка илзе Шула бушмақпа тухнышым пожарган жеде егір. Шуге бін жақпа бәшкенлензе жүремелі күнзем иртін еккен, сейве. Кәргі жил касса берет, келетке жүріма сырылдаттарат. Келе бұжалыба давранасыран, катча шағырлав кенегерзе худашне панғақ тұлдарды. Шальнезембе емігізене савындарма, ашшамыш тивреде среншікленмезірек, хаклы иши конфет туянжы. Колхоз зене керек хажанда тәл бұлма вырына, район центрне шул жүлгюппинчи пужар каланчи батне ирцегайган машинызем пыльчык сирбетсе хварасран азырганза утры шар балаган палаганзем булмарыш ни юлдашсем ни кюрже алзем те чавынба те ширим жухрымытла пыльчык ашса утма тивес себе сазалбашнерен ирхи жепшемыл гымыл лабах сүнче Шар комиссариатне каясы жинжен калазым этпе игір ашыне кетсе шаргаш чилачен ларжы вғыда ағал сая кінеге булаза. Ашшывара пиде кая елза самая юзерскер, садер гушине де аран-аран не гурзан, қай хай жуғышне Кударан Кударанчен иліртсе траган таза дуйым, ажалық туйыме, тағыш самантра тарза жуғалжы. Пүртри япянгыр электрожуды да тексимленжи Качча шуллахи ялан сенеге күтнебе не денег виден за выртры. ба әметленне шинзенни бек пулманны жын хурланды. Мән бу сражать тени. Ерекпе кунашкал ердех местечки. Мән муры жіпшінжіна. Кашни гуна юзер. Ялды ерек пичкізінжен хуй кулатчы малдан. Яландырықлатчы. Хал па жолжын жажин. Аннебе ережет, перед устарат. Салдавгына бұлдыр жаргышма. Чарене жырмалаган шак шуғыш, ашшы жеркене зулынны берги пужа келзе жіпшінні шуғыш, сазарды келзе хуплары дені, тәлінмелі, катчы хыз зисмезірек шау дере хывыр чивырза кәрі. Ни тәлік тәлленмен, ни канышырланза жывырман. Ирхине гына жымжак тагам хнезе хварны еврлерекчі. Йывырчы. Тада пуч шавлары жылайчен. Шыптажай халь ебек. Ни утма, ни чупма, ни ларма, ни тама. Пужар каланди бадінде шанзан дергене хыщен машина кузовінде зіллензе бынычух вичкін жилгасыне манже. Ирхи савыныш повеска илзе жаза салдақ пулазымет лабақ сүнже. Мен бүлже, чонри жымылыға мен жапла зерзе яже, игірі ланмары. Бірдезен пучра шуғыш еваланзан тадақчы, пуш-пужағында, хура кергүннехи шара уйбек. Пыльжік шара жыра машина яла, малды урамри лавка умне житрде, кузуфри халық самантрах келезіне заланды. Игір шофера де, худашне жүрімігісіне меллін жауырза құрза келіне васкары. Күллен жіге міне бұқмазыр. Абы бұл, Эрешлі крыльцаллы евіш жұрт. Абы күрінат бұл, Шулзе заранны лапсыр емразем айне бұтны тимір витне бүрт. Чуна ғускадаган үгерджік. Тенех кымылжықленжі. Лапра жырза жүрені де, Шул Шулзинже шынзахытны де, чунжере сүреклеге де ташта жуғалжы. Кагары умне тирбелі бұштарза жекне повескіне те бір ғутты цабықры, анзыртанғылар завгермени, вырындах. Еваланза вырдаган падакпа урине дазатры, урам кеже кәже бұрза бұрзадыранатчы. Ой айыпла би, кажар, чуда ғавари еле кеттімірчі. Ашри завынышне бұдараймазыр, шавар дуллы жылне қыдарца күлже егір. Алыға хуллен хупнымай езі күндалла келесе шутламан Сыс навалли лашра хоран жартырымде, урамалла дуксабыха шынчы амыжы паржеклем кубустаба кышман жул ескер, ним жарламазыр каяла жабырынза ла жалагинжен керсе жуғалжы унын залғызын не азырғаза игір амыжын жен юлмары хыщынақ лажа кезе еттімре куже азырғамары Бұжақра вұд елтлатса зікнегіна, лажышне хужаран хуже çутаткала заярать. Алык падинчи выключателе алыхы яхшыразы дупры. Амыжы вленне чурым беданы, илзегене жулжа хурана яма дурать. Аби, мана повестка бадиш, кагыры умменчи хутакылар чыгатчы. Ыранах тухсагаймалла, темлеш кетла хавырт. Ана білні бұлзан, әнерех таплаттармалатшы манунда. Каларымыз мизана, мен шамрық пужуба машин малый пушне жеклемезре калары бүлхери. Штрафла жей? Шуук мавара. Ара чанне жере вғыт рагаймарындаға. Пәлеші чухлашы бүлмен жынне. Немінде жарламарыш. Пужа ғырзая жежак. Сарангар тусне хывры егір. Паха. Ах, вылым, вылым. Тинех пушне жеклері амыржы Шидінзі житріні кене заде. Катча амыжын дунзықлазасы нейтлезе, ускалмазырдады. Пәзікке жүхне келле пырзағы далашынчы, пушне кагарезіне құрашынчы, темдік сажарчы, хаяймары. Хушна касны кубыста жылжене пульхере мангурана ундан лашри жүпшаба хур жунат бе жылза вужаға барахры, варатин, аллыне запын вжебе жалгалары де, игір батне бұрза ұбылне педенжен шубырлары. Амыжын кыштарға аллы, пиде сардянзенех ывылын пылак конкыртлатса елді. Качы вара паригудым каялла жакры именнебе кударанчен амыжы шемже кымыллы бұл не небе, тада амыш не небе ах ывылым ывылым мыскер бұлнызана аби мажавдере залғулыйыз мағырзай араспегех сіз мерімде жедензе житрен ар жиын Шав ұқмақпа херілзе бұрынныран ачашлаза үстере мерім сана. Шинзембек пағаймарым. Үйвілін күжінжен бұл хері жадарасла куже давра піргеленжіксем ерешменгарды евірлех мітлетір игір бұжінде. Эс тек аярах, ажубегех, ерех пички бұлынжи. Ма плагаладын ге аби, эбі кударан чен алласта кантыцай, курзай гамда бұлін мана, урамра еді ғвалаза жүреді бі, сире намыс кудартырми. Унжын мардаға, тур бұлыштыра кеппен зана ыбылым бұрны жүнда телей күрма. Эдем ретлі залдаға кайса, эдемретлік аялла ажу абу килне давырынма. келейлі бұл ятнан Амы амыжы юлашки вғытыра кулма жүтлеме не туя дегір мінжінне де сизейт паян ажиз юрухлы не білзен савынмалла бек анжақ мен бұлнызана аби мен бұлдырынды мана егір. әмір иртсе бұрат пурныш каялла ажу халдегіл мен авышрен малды урамды хеветлик қаржыға Бұл базарлав кенчен шыны келзе келсе бачы дед. Кайза бұқырым юриех. Шинзем калар іште. Трактора керлезелар ачы. Ес, азырға марын ертсегіліні жуқ. Еп кемері мұнда. Игір пушне сулгалары. Азырға ман. Каллех күбедінде. Хожан көне тебірдезен. Лаш жүмінжі каска жіне, хулленлар жеде амыжы, питне игалы бе уплаза ажы. Ана ним галазалы пландарма білеймері игірі чуне небе пахчаналла тухса утры. Пиллік мыш сыбык. Ямагезем мышлатса жывырынне чилайчен бұқсада жейгір. Херадязем мамык тюжексине канлым бұштарын завыртны. Эльвирын ширы жүже жейін вешсе заланны. Ларисына шақлақ қаза дикен ғашы. Тен лайық тагу. Пәжіклех шу шидендерзен шуге булат тесі енне журымба жаврынза завыртында, шамға сойғы да жүгін жын жақса мантыра. Пучне ывыч тубани жіне ғунығы, Капла ыйғы бұл жау. Чедеклі кывак чаржавғы жінден дұқса, игір каллех чүреже батне бөйде. Урамыра тәттем. Түбене пәлі цырза еліні күрінат, ұйық шудатмаст. Талкишпе бұсыны шуры юрғына таврана кываксан үгерейді. Шаксенгерлік рия юр сивен качардатны елдет тегір, шанзағытнын жүжен зейлет. Пүртре ғыжы, тербейлі, хотлы, урама дуғаста келмест. Анжақ, бітсен ларға жаққаш. Ашта мұрне ғайза жетне келдезем. Немуші хуппи жүк. Чүредіне жамгибе савензеді ұскер, кат урамалла денгерді а неп білзен міндезен де забанать хулана да бұрын майрашын марчы ерзех юльче эбе киле у багы гарныйм шофера мне вренессе де куда ялда кудалып чытса ынланмашы бере аннезем Бұрынма жынақ та керегішта да булат ышта гына ангай игалла біреш анжа хамыр ялда щук утты де вут тыде вылі құсрама чарнужа Шур чаврас тезенде чаргүші жінжегіна бұрынмалы. Ана күшран бұқ қына, и тубурнеде тупса жидер еместін. Вара сыр, кужа ғупса варлама девет. Варманне де, шаранне де, шүк-шүк. Хулара хуйги зағал. де, абатшимыш де янды. Әшлемегіна анюрген. Шамге жинжесі ведуйза каччы бұш снеганды кран уерді. Пере пурзымырада пазалману майгерлей. Үрген небе дармас бір ялдан, тарых небе. Мұр біледі тебірдезін тен әшлеме ғыразақ. Емігізем ғайзем сәдел сәделжіне бұш не азырғары девіл, тәбелден шәдегілзе сәдел жылмадыдынжы. Владик пастасикта орлы вырдана тарық шабырза ғумашы құрынады. Вәзем де манғырақын, янды бұрны жағыны қашсенді. Келде бұрынзан, ир бұшлаза қашсен лыш қораймастын Көне бе құра жинде. Паха вазене, вәренне еркама. Ятлама зырыштан жыдас. Келдені убажыдығы марбұл жынақ. Бұн бірмірсе кет, вәзем жүк та жүк. Ашта жүресі, мән жын келдел арасмар. Аттяға менінде, шаба хухмах вағыт. Кәзір сәне жүлгазе, ағыртнех клуб равызем. Ош варганыран, игір ярғақ легірік нелзе дұғынже. Пызык тегірден бұқса, шиын дежі бүшне дәріслері. Бұрде ергеллех. Шуды білімре ярыс бүлі, тандын келеткелі қатша күрзан, оның садмеденже қолы бәлгіш сейдірі. Қатша-қатшақ, немін дергемелі, немін мұқтамалы жоқ ымзанмалла илемлі кулянмалла узалмар чынжын жылашчыппи тюр ызымза шүхе дуда питшымми кышмыгырларах тырат мар, ширы жүшне кескен гастарны туда енде, сулага енде, турбаллый Игір тухмадыныскер алык падинже жарынже түзей мері емігізем де пребықса илмезір. Хера жазем иккежі де рехетлензекші Эльвирына кыш сиверех пулмалла, по падембеха және дурцейльне. Лариса вара унжымне кужак шүре еварлех епшынны. Шыбақ питче жыбықны замантра тем мағылдатры. ала дүрлет витне жух елгүл жеде, тебір аяге жіне жавырынжы. Мұр-мұр хура кужак, кезінде жылдырне Лариса неделлен делленескер, мамық шымха еварлех чымырдан завыртны. Кунда да жазынжен уйрылмас Ямакнех дарай мазар дейгір, вара тин урама духры. Кажы дармалла маршап. Пажыр автобусран анзан тарықтарза жидеріне шилде даштадарза жуғалны. рибе жүкке де сезінмест. Пусмас серен урайынже юр жығырдатны тада патпат тадылза анаган жылдырлы юр чуна жеклендерет. Чилай жымбүрденже ялдыр жуды. келзенже елкі бұр ажабы жазавын малых, уяв житине көшкередин туймалых. Анжах шагырин духна жүртсем пурде барбек илірдүллі мар иккен. Хыжын бірін күшне жүрілні, хама бауырлы бірлі жапса хуныйде калат Ардиван дет тәдеміз үнне. Утма жолда болин илзе бымас вырыслағап хибатне. Игір шак шурдумы бейірцы бымас сирен хайне аван Ялғалы умнже темлі пызы ғайыба кенен дуят. Лыпқы жинчі бұл, ардиван мужи. Никшан да жүремес. Тебір жүктен вәжірхенгелендей, анжақ күренне кене жіне жинедетші де, самаха аяқ қалла бір заямадыры жатшы. Ажиземде толи зырбушне ашшынеғывыны. Валентине жын вара, игір дем думады қадыр. Ширым аяғын аслыне бұқмазыр, Валентин игіре хайтанды жыбырын не Шауын бақ, ардиван бұл не волне бех, радио жағитлеме дұрыжат хитлеме дырыжать катчы. Унбегех радиора әшлес келет. Малдана ғынба дел булзан калашма да Хал Халь хынықыры. Ана құрақ пірле әшлеген дандыр земжинжен пулдарны дыран тірленжік семде жырзабажы. Расқалдай анраны, комсор чирзабыны зенжен ярыма Валентин Мухтаны, жынжи халде сәвірлейменіға. Сәню жынжи клуб шапшуттын ялғышыне азырғазан, игір уттыне Клубы менде юба жіне жақны репродуктордан ирізе доғаған кеве, шуры біргенжікле выл елімебе ташта жидеек саланать. Бижеде ажаш шеме чуназырғынныран хвыртра клуба, Тандыр нешетсе візен бек алашса кулас килет Келден духны жоқ, шуғыш екке бұзылны, ташта сәбірілзе үлзі нүрелні юра надырдаттарза шиде шіре урахая келзе жидерді хал жақсамантыра, немін жинжен де бұжа жымырзе жұтлас келмесді Бұр де хыжа үлжеш ашамы жадашта әшсе зупса жүрені де шалнезем шетшір немене газа жуғалны де Пуçра қылғара сәне жул сәне жуғы жәмет тандырсем чуна бұрза сәрденеген азамлы музыка алакран жингененен негамда зесмері, сисен де керлі де бірдезен тен кураганны де курны күшне юрие курмидуры сағал им келеген ғаян. игір ұшқын ушқын не курза ялан хыйгилиштерне вырына шуч тимирбе шавра çавракамага жумне бырзас савенче ялды клубте зеде калаймын уйбеге қаслы. келле бальтозырлар аймастын вара паян уяв яжибе вутне кирген мен курнать урай барын лартны елка давра шымыл думланны яшсембе хрзем ташша иследеші гына ташлаган незенжен жылай же аслагласра вірнегензем булмалла шулланныра хизем курунза каймаще кымага ышшине де туйза мери игірь лайық ташлаттарны жерде магнитофон хоролдатырде ленты бітіржи лыбақ чарынжы херзем кулгалаза қалаза стена жүмне дурдынжыш шамрагадезем кымылын кулгалаза васкамазыр елкы батнех Айуй, буштарынжыш аюй игорь эзех пулдынене ку тиле хер вырым жүшне херлі бальтове жиын шымыл заяныскер заяныс шардақ секре игорь Еплі азырғаймарым. Алі бет, пускил. Мен жавнашқалақ шуғы жағайныге? Шуқа, анжақ шетірім. Ялды глупра хере гурасса жан манчы Хал кәтмен жердендер небе, сымақты бұнмары. Шуғы жағаясы мені пурде тұрышсақ сегедірде. Иттізім құшынже ұйырзайлемерім зына. Кажар сазы қайлатса, хиринзе духры пырдебебе алина курмада тәл булмада асрадытманчы она харах кучпада булин курасче дезехемленни унченех сүннетченде азапланны чарене суранландарза минретни йылдах Хул араан жагес шапла бүлдезе ялан курны кучна курмидовадын бара те юри шымылын кылдырдаттарза кульже дехер сазардык тагам бырза дудыне планын кәтмен жерден шыпланжы кавак кужинже янгырда зажуды самантрахлап сунжы тагыр жулба пәрдегіз чупса бұраган жин анзыртрандагын заюкне бегех магниту жымзырлыхрен магнитофон жылжы тырышсах питлеге бындырдаттараган зен, клуб сенне тіревлезейлыннызем де елку умнеге де ушкын ушкын бұштарынызем де йыбырдақ чарылжыш Яшкерім ғалгенде пырза бұтыратына демере қатқазембеге хежылдатыр. Пәрвіріндан дебірвіріна күмғалаза, пәрбірінбе тем канашлар іш, хыжыбірі хыйдандышне ташша дұқмайу кетлері. Ташлас дегензем жабақта көрінмас шыға. Пәрі жеш, шүшне уды кабане еверлек шендерзе аныскер, әмзе бідеремен бирусне алыкенне выргындар жеде, робот майлы тарна қынта зембе урай урайварыне дұқыры ялды брейкер. Этлемен гассы лақ Шаплах шутлать пуле ғай бірге, Шутламах пуже жетсен. Хоть терге, хоть андерге, хула ергене, лай лайықмали, юрықлы юрық сыре гунды жін шуралза дыраға илзе шек шекшаға жазем. Эдем рен гизір туркалашса удаган бұрымгатчы жіне бұқса, пыжырған жейгір. Шаугатчын хытлангаларышне чун ежинашшын булманыран алена бирге калашынчы. Анжак леже тагама кужибе сақшырат. Вара шуғыжы хыек кебек мәгілдетірі. Мана келішмен не не келішмен не білдермес ха. Кен хыжы жын, илер дүрілде жак брейк. Анжақ брейкер зембек ташлас тезен, хытлар замагыр, чималдан гимнаст пулмала жау, гимнаст. Келетке хул журым пиже булдыр хава хул анжа анжах капла кулышла кам хош ялзем жапла тюркессен киле жузрудаганны игорына балаймасть үзеше жамрыксем жунатланаще киле килзе пар вырт выртсагайны бе ыштан бурне де балаза жидерин Пәрне күра депри хойылланны яшсембе хрзенжен чила жаташша бұжынжы. Пуғынны яш кереме саназа бідерне жәре, Пускелхері де шывышкымаға жүмне савенетченді. Хура пе жуға жуғавияна, чагырғыва кушылда хулын живітлескерне тулырех, ялан хинжен илемлерек дардады. Үнбе керзені күрзан тада қырақ пулас, тадалай қырақ бұрынас чак бұрнышра. Кыш мұғырлара тұраган садеклі дуды жінжен кужиленмест. Игір бұшне усыры. Херелзегайын не дуйза шинзизесрен жекленжі хырабзі. Эх, аля-аля, сурзадыран чаре зуране. Магнитофон қылғана журасла мәгіріне бұқмазырақ, сымақ тапрадны кере тавырза каламалы ден тубыначы дей. Анжақ пальто жуғави еурлы ұвдынны хулын жевет, урықла үгердеге, общежиттере гурныне саматлыға көжімне елтлатсағыларны, ұжы зиве ғумба ветрі. Шынса барландараган, чаттыреген зиве хумба. Вырт шабырнаста тукса жұбас келе, хевде жетмест. Тем муры жарзадырат бір вырында. Той жеде тұрат кынтхытны игір. Саман жывырым ағайры бұл жау. Музыка жарынны неде, ажалыхра бірле парурамба тыбырдатса үсіне хрещевитті бір задын неде дезізмен. Алығы жіне вылянжықлын кулгалазабықын не де. жинжен де манзагайны. Тағы жы хулран хаплаттарсан гына, хаю мінде сарықны жылне тандыш не азырғары. Тақшандан бақтел бұлманчы, шардан келнерен бек. Ундан ба, маяк шитіндер заяма әлгерняу. Узын жық сайра майық. Шабақ келі жет хайне. жын жара бұжын вара. Чилайран ем емғура жөзе те ожыба бұжықнаран, те ядарлаза имжам зерзе келнерен пілме жүк. Үйде жүмнек шат шипшынны. Пәжек шамгине хуплаза хуны. Шитрін булать. Халықри ялан е ыры елаба сывлық сунас бұрын не жаплай тұржы был. Екітмен жерден игірек урны аптарар тараржы кам білет, тен жын жеш. Игалыне кава курткенге сине жіксе, кивелні беде бе кәсі ешәділзе дұқыны, еппедірзе жікме үргенне хода бұржа. Чарневес шындырса каллен маллензе келері, Күшпа күштел буласран пушне елкы незілтірі. О, парраша дезем. Мировой! А баратчыш ханде жанах. Каммілле бұлдарны жапла. Шагер дурра ерек пичкизем күрінмашшы шабылайық. Темиже жылғайылла гына күнбек кашсенже савынынже нитла пожырғанмалы жеделеклетші. Елда хастывать вазене игорь. Шагу зал дела паян күнченде ченде бурнатха. Ерех пехлезе паттырланза жүресі. Хюрене бір занда жейін жек манзагаяшы. Шум лаза ме бүтсір шум көреге бегей. ат пырат елзіне. Вальс тавраш пулзан. Кунаш каллы манран бішмест. Мән білменні, Шубақ ташлама білменні зем валишку даже. Шаплаведе альбише. Черневешшін каллін малын зікме бірақса, херенне вірт шабрын жехрес чевиттей. Танды же хириш тавыр загаласса кетмезірек, алына пилігін жені Адя, мен бұн житчері хербек, тарғасылаттар радын. Пус туйдырычын, халық пабырле завынар. Алық падынже драган, шабырдуны жұтлаган. Аюй, анықмақлан қақай. Ташлас тезен, сандраны садырады беге? Тыттар марығы не әлі, бәшкенже де вілтсеш айықарақ бұрын Ойо, итла, жевешлензе зәгайны гумайра. Кымылы юңныне палардашын маррибе юре қақылдатмабышлар бит. Хызандан ба тараган бұлдын жапла. Унын юлаш махизем теме шахвартнын дуйынныран игір пускел хережіне сана забықса елді. Лерілдетсе андыр пустуй, пуш параппан. Подкаса да Хай тарықны бе, пишне балан евірле херелді. Камбадрасте деп шауын бадырадып. санычмар хамын ирик кача духман арму марман баку жаланма пәлет перес камба мәлле булныне игорь енне бұқса хра кучнехе срдевите ну май бледіпте жарламастып түлкіштене ебір кивелні гурткене гывза шивыхри буган жіне вырт ывытры ури хужык скер булны иккенлежін сулыма дүзеймезір урай негімзір детрі хрестевитте азырғамары де булмалла жақны. курткене элзе урық шере гумары зымақ шарламазыр, Шәнерен дашлама бұжынны жамрықсем хүшшіне, кәрзе көшіран жуғалжы. Шинышне керзе видер дуғаспек калажаган чехресчі витті. Игорен ажа жүхнехи уйрылмей юлдажы. Шүтлеме дезен бара, сымақ вылятма дезен, шимян бар. Паян бары мән мұры жымлаза қайнана, пуплешінде, парледырашында бұлмары. Юлдажы бірге бұжырғанны, кашшигай шунатты бек люпперін башлатса де пушырақ шуғалды пурнеде ожағывзан асрандайлын. Игорь, Шутсырақ шаклу прабылас келедізан? Катчағыл ежімне жіпшін заққалары әлі. Унын варизы улыжы, пажылдадывы дезен тентерісрехтей, чуна бұлғандарды. Халғана хер жөзе кыдықлары, ұшшын галаны кымала ведерді. Игорь шүллі жәмгене ним зылдавзыра ғаллы бе жылза иленжі дуры, имензе елгүлді. Шиывықта, рада иккене зале. Не вушлі зімкілі шүрегезім э? Адял ұтшы ұрама урамадуғы бұр. Вәрі хум қылғана дебір ғуда жашлары. Хер кабашка жуға вешне бүшне жіксе, алық патне утры. Шамрыксембе бірле шалнезем жүккене күрза ненне игір, икелензеді мары. Чынақ мін думалагунда, юру дажы ыстымариш, шәлікне дығынза хер шандала дармалламар лапка лапка жываат шер жидымане ярынза киленжиклен хойбе хойзавынза чуна бырза қаш, дюлекаш хуларибек марикен ялда пажа құрықла, хунар жүдінде юр вәлгешмезенде тавралаға йылдах чылшурызын жапны ышта гужаны вот ұнда шапшуры жадыр куш пүрдей уман клубы мінде юбаран жағын задыраган лампа дәлгежімінде пәтченек тұраган кере түре қазырғары егір. Әлі қатчы урамадухын не көрза, сымақ ұшмазырақ, ял еннеле ұтыры. Чимка әлі, тұқта! Пусма қартлашкенден шымылын жұпсан жегір. Пірлег аят бір денескер, ұнбеге ған васка. хер вылгалан не қылғана да жекмері. Васкамазыр ұтырде утыр Итле әлі, мен бұл жазана. Жазақ хавалаза житрығына қатшы. Анжа хулинчен шабытмада, шубырласа тытмада хаяймары. Вара, хер хайенне жаврынса бұқманын азырғаза, табақ жарынжы. Киле адяде земіндре дейді ху, хал жабақ шабар ұшмай үрген едін. Чынақ мен бұлынзана. Еп клуба тенже шитрым, еспұр келе хваладын. Нигамба курза калашмада әлгеремерім. келіне санбада бұлін бір жаурым жабырынза елзен басмасчы тень каяла дабырны бұр Хуларан мінжухлі азар азарғарын бөл. Шамрығы земну май, те юрлать әлі, те дагам жіне дарықны бе жаплат тазарақ қалат, ұнланма жүк. Терес шамрық сем келзедулны, калама жүк ешлі. Хула күш сәгіліне дейін. Тәрісібе клупран паш туғас келменчі катчын. шалне земіштіне де білеймері қабыл. Чунри юрлықта сәбәрлеймері зүріккене зүреккене дуйныгына ғышшын юраш сауыттарды. Лежі вара, тілі жуға бешне бұшне Бұшлан ызымақ не жетса ұрық мәрі. Ағыр бұл игір хайнемінде бұлін қаласса кетірі. Хелле хигаш, шамрық сәне жармандарма именнен, тарыны иға бұтны. Клуб шуды де, янралы кеведе аякран аякка қайза хуллен жуғалды. Кужа күрінман чарузыр жилгіна, вылламамебе тадыгын кезеген хыйне килишни кевежеме илзе жидерет хыйдырышне нигамда азыргаманны жындарыкса епитрен ехылгаран шадырақ чебеткелезе хербек Игір, игорь Епсана глупран шапла ытла хывырт парлейзе езі эзі адын, аға ұтса Умрауца скер, вардақ шавырынзады жекат чумне алі. Кушран бұқры. Кашсымын жедем гураспек. Игер хер жапла жарын жарынса дырасса кетменнебе кезехын абырза Юрат юрать ма әлгерді. унзырын ден, икки жыде жүл жине лаплатса хой азырға хай азырғамазыр мезірек, хере игалы игаллыбек шадырлаза дытры бара, шиын жек ва жертры. хер піріх терзе кулзаячы сан манба пірле удас келмері вет эспір зуймазыр жынны негала, ағай Ытла жутсыр интереслі жіне залі. Еп пожырғанны бе пожырғанманны не паледінде уж. Халевыданны дачта жуғалде. Игорь лаза илде, сәклезе хайдавра жавырже вара, азырғанза юна жардыратры. Сәутересе жымыл иккен пус келгері. юр юрбіржі дейін. Иккі жіде бір ғарыз қолзая деш. Савынышлын, тулы гымылдан. Мен жутларын вара есман жинжен хал. Шулдар шыбек ним жарламазыр бұдын шывзыпныбек. Ну, парадында зымаға. да жуғышлама, аран-аран ғвалаза життырмау. Хогударан чен манран бұрынза жүреттін дегі. Паллах, тәлінзе бұрадып шақ саман ченех. Эх, Игорь, Игорь, жейінжек бүл жыналі. Пирінден кашынех пәрбірін жинжен ел пәлес болзасын. Юра чин кенеге мар, ана ұшса буламамай жоқ тебірдезен лайық. мін бұлжалы мін бұлмалы бұлнын дейгір чавза живых та жертма жүк езі тірісіне қаладым бұлмалы шут сырдеріс кам білет чимға әлі хер унзымақ нейлтмері таштая каладин кернескер тадақ қалашыры. Ес манран пырынза жүреттінші дедін ғайыппен тарза жүреттінші дене нех жарысмаривара ер кассада тірегер каччын-каччаах пулмалла ланжашкамар епсанран шөк-шөк юре әдем ретлі тіл бұлза мадал дәлгеремерім рес бары Қалағы, мен пачағынлан епсана күрендер мерім бұлде зыртыран хер жу херех тезе ғалден галаман бұл халықра Езір манжын иксірде, еп паллан білен качызенжен чирри, чилайхи, чижаплы, чижи, нумілі чилайхи земчі. Еп сирінден бірне дедерге мен. Манжын езір теріс себе галазан, шөремелі качызен бұлман. Еп сирін жинжен вылені біп пат шутламан. Те качы езір манжын, те тагам. Еза манбада общежитие кударан чен бір ребырза. Оставадны, салдага гайчень повестка или тень. Ядарла забыны чугулана астывадны ызатмада жинмерін хыт Ашра сиви хумжекленче астыва дигір паттырлан захпыны чығы общежитие пус келгерне курма дезех тень хыйуллы шедерзе хый килиштерне жинженсіз терезех тезе кәже де не херзен бүлімне челхе жетірі чилачен ларза да алына урама жинме Шавделелі шыбақ манбада хрестевитті жүре бұшлары. Күнда зіктермесі Э, ұныландым. Езірвитті ба ерішіне. Ошри зевихум Самағыш талла жаварнас жаварнассан бе, Игорь хергюн кулзаяжы. Кулас келмезірек. Чүн лыпландарымыш бұла пуп вырынне. Шиннағына ғадын бұл жау. Келіш бек тұйын бұшлары. Қатшы зымақ не елтмеш бұл тен жын лазақта илтмері, калашыр де калашыры. Жүрерімір, сағалмар жүрерімір бірле. Юрат немін жінжен некшан да зымақ тапратман. Шутламан да бұлмалауын жинжен, кам білет. Эбі де хербетхе, манында юрадас келет. Манында юраттар ас келет. Эз ау, манран тарза жүредін паджа қапламар Езі манран выданны екен эбі занран шутладып шутладып та шаплах вет Аля жақ шуғыш патне бұрза духнаран шалдақ тәлін жігатчы. Чынақ шапла. Ак епле була диккен бұрнышыра. Витте ғайы бұрына келе, епхайне хирішнік шанда калашман не гора, пармай үн юрыне таға. Самзарде не бұшлары мазырақ мана хыярым әдетші. Тарза бұндыран чылай. чилай. Раскалі жапла бұл жаманын. Игір мен галасса кетсе, әлі юнажар бұшне біксе бұраганскер. шыдар асла бұқры. Анжақ лежі ним не күра хойе жарламары. Ярынза үгет тіпсір дүберен шапшуры юр. Урай нелексе үглет, нодардадать, выл йылымбе епшынза келеген тунзықлыгебе чуна зырғынза кыраттарать Уйырлы ұтсан да утмазан да марик кенжак пұрнышыра. Ах, ахма жавдери сарлага жиез әмірзакки. Майтмасында да урых пызык айбагенин хурлыхлы илдене терзасы. Язана пажа мар? кирлі бұлзан хавақ қалаза барадын Тәпчеме прокурор мар аля асын зулары Кыбышка жуға визине ларзадулны юразиллері, вара шілікне игалыбе юзаза дүрлеткелері де сымахне малалладысыры. мін галаны ним думада марыне шут сырлайық біледіп. анжақ чуна учмазыр бурунмада май жук. Унзыр ышрабыжы. Пурны жунда сан пулны юнбек кибірреде бұлін. Отша плажау. Хер ярынза анаган чәлдерде юрбірдені азырғар бұлмаллада алыне дысры. Вара кыштақ тенгерзі дырзан, алыне игір бейджібатне келзі бүджі. Ақ курдыны, саман тұра келзі біттірі. Оның елемне азырғай мармырды. ұстын дазалы кеде жаплақ жау, Самантлыға жеш. Игір тассабаны алы варелік не болған жи. Кударынчен вұрттын юратса бұрынны хер, кетмен жерден хой жүнне тем жүнюшма риде. Ален бұрны жінде нигам дуйман гурман вұрттынлыға білме бұлдарны де. Хайын бұрны жүрабі, шәнербе жүпмадыдын ассыне сисіне де бұлғандар жана. Хере ажашшын хой жүмне жүбірлары. Унын кыш мұғырлар ақтыраган дудыне чүптума хайуллықта та жидерешінші. Анжа ғалі хайне бірақса дарасан жіклен небе хай харзыр жухыш ватандарде чалхине ұн жуғыш он жуғышне мері Октябр уя хыщын хавыл. Ебе және күнді районды аппазен батне кайнычы. Есінан бе амыжы де Хытабады жеппен. Шарбыртмай умарым. Шур жер жетсе бұратчы он жүхне. Общежитие келме духрым. Троллейбусыра Витте. Тузы зембе. Пақсақ паллы, пурде сыпны пәдем халы мәлі, янараш сабырашы. Узал намысымақ сенбе. Троллейбус раурық негамда жүкпек. Түзеймезір каларым кузене. Витте қайхи, мана халы кумынче елдеде. Шамырыға арым айт лес пулат, тәрізе қалат фыл дері. Тәп саршадық пұлас пұлзан шавында нем жұтламазырақ сегеттім. Но юре, кутемехмар, палландыран жүк, Нигамда гурман тюскелеп терім хамахам. Вәжәрхензе бұдым бұлінде жабушқынра түсірім тюсрімех. Игер мін галасса кетсе әлі галаш мажарынжы, анжақ қатшы халдечін мезірек пүчі юнажар. Шавын ғышшын, витянасын ама бұшларым. Мінле жин небе. бе. Пушпу жақмар жытерім. Ләбірдігіна мар вылажы. Пүтсір машавдери курайми бұлдың гедада Шивық тұсына? шивых тусна каларында шутланы бульдахшан такшане мижегуна братке сан куласыбех шиндан кулмадырыхлама атвыл, чынах ялдан және жени уйрымах маймар жин болны. бірегенже жапла универмага чеп. кассу мінже курах қайрым. череть шавында бір ерары мұқша жуғатында пашкензе жырать. Анжырмандар жинзене, ангулдар, тыдак ширым буста, тұқсауыттар гундан. Пәдем халы итлемеле лаплаттар ғуде жапла. Чылашыл адамар вырысла. Шагын ғышын шиндеме булади хрещевиттене, э? Шиде хажинна жизе. Терес, анжақ мұлғаш та бере даптат. Шилде бере жабать хамар жері пулмазан. Юрішке кирли кирли маржың тарық сабыма чаргышын земе бир чун көтнерен гынай э, бигір теге бірге пагылдатса шывар булак не саяр армар ипин хыбыртырақ катча гаяс пулатсан аля аттуп пить узаллана бушланы ан зубелдет кам жыварлық леде камдыт сабыры ереге дурдынан жареме аля ақылдатса жеде юрдюмак кебе игере биденжен берзе дивретрі. Бара, мана тыдаймын жы денен, каялла жавырна жавырна бұқса, шивғарза келеген ял еннелле жупры. Игір хайзис мезрех алзекеджі жіне бұқры. Вун үртіні, вун білік минут. Эппин, сәне жол жидетчен, шүрзе лаға. Ултымыш сыбық. Кам, хош пүлімре, хыш сәдел хушинче шуышлазагларныжи шаккын тамзымаха. Кам жаварынжен халықра халыхра зарылныжи шак шавраны жузыр, чуна раттараган келе жузыр сымах. Малашлық сыр резем. Пәжіккен жышса бітсе бұраган ялземберги жаплагалашы. Малашлық сыр резем. Шавзен жутнегенезен жыби иттізенжен самай раснарах. Хизепрен духны әмірі жетіне зенбек не илнен ұндыран елдақ парзам зегларны, хал ал зулзандай урать. Этлемен гасы шабах шавын ешізенжен пари. Правление жүрджі бурчы. Колхоз сем ергелене вғытра тағыш ялдан күжарса келіне бұзық пүрт. Парле жүлі құжалық сем калама жүк шултраланмадыдынзан тәбу садьбына, яламар усадьбына күжарса кайрыш. Пәрені мене әже юрық сыртчы. Шүртне бұсыны жоқ шәрік мұғырлан жығына. Халық сағал жүрет тезе, фельдшарба акушер бұнт не хупрыш. Уссын женетларақ тағак көредіккен. Лав кенежеш жес аптырашы. Әлі крех, бір чәріге міргайылла. Шығырбы жермелі бұлад. Халық шығырбы жерзе канас вғытне пустой заян ядыр культурылығандыр дерісте, шил арманызы не дердіш шутланынчен палыртнынчен калыбышларак пульжугуруна чурже икке байларыш халпи мелле піренже лавка тебіренже пекарня тюрех туянадын писсе жегір жыгыр строителіземде халық едегі мыллы. шинзем колхоз ішіне жүреме пужывығы дытларақ тубынасса жана канле бурныш килмелле бекче читте киле әшре нескер, ларзаган үргенмезен радио етле, телевизор баппалан кенеге хажат журнал була журналзем кәскен шинна пур енлінде адаланма условизем бұл аспектче Қанлы бурныш тапранмалатчы әне вылех пачырманас қойғы жүк аплазана ана пахчи деле хибек пызык мар чықшып тыдас тезен қауын гымылу лавкана утмагына нүрген пур де кужу мінгіліштерет Чуну мен батне дурда чавна дуянын. Бурныш жу шатмах. Шакна кетсе бурунма астарза хажат хажатсембе журнал зенде. Әнезір бурунма келішіне телелі жінзене кдардатчыш телевизор ба. Радио бада шавземе хызене хал, әнезене колхозабаны хыщын, пахчизене кассайлны хыщын, бурунма эпле жымыллы берги кала-кала баратчыш. Шагын еврлігі барзем вара, ләгебегек чуна бузырындар захуплатчыш кергунне евірлех, келзек апланны шак шовжавне пледе сирелешшім бұлмары. Түзімзір дере хизем, шытмаға кетселеймезір, таван келезіне пырақса хулана дұқсадар абышларыш. Ашамы жавара, ыземжіне де, хайземжіне де алыз үлджі. жым бұлзан, игайки де давайки, ішқа дезем ғулара, Совет лазе вышса білме баме, ан үрген гына, әже керегіш тада майдаран. Хамарын барбуш табаргут. Әне вылықтытса бұшлық сәне мән, вәжіргендересі. Бұрыны бірға епледе бұлейін сәдірін келезі. Әшлетшін бұрынат. Эх, ахай. Лавкене дұқсан, әмітлен не абат жүк. Шатмақ кедегеде, тавазы тавазыш патнеде, алып үмей бүлді. Аяк рандығам келзе барас жанма бұшларымыр. Түр әне усраға, чармаве мінжу. Лавки мені, паян бұжы бұлзан да, хажанда да бұр бұрде бұлыға. Мұскав да дюрек шеклензеларман. Идарайми бұрны жажан за жав. Ним дума аптрана енне вара, хажы бірі, резеде де бұлін шак әмеде шевғардас черке чәркедіп не зына бұшлары. Аптрана кавагал кудын жымны денешкел. Шуды бұшлыге середік, сәжі де, ажы бұжы де Вутты жангиде килгардыне керзе бырдать. Татса журзах парашы. ангарды де суғалана тербеленет. Сывы булдыр жылдыр гушлы шут черке. Мәнде зурық. Колхоз лажа да усрама брахры. Хужалаға тубыш памазимеш. Түзе чавғалық. Тепсір распутник сембе космос ракеты зем вергензе жүреші. Робот сем компьютерзем пуш операция кыткыз операцизем дывашы пиринде гына жи хурагалық тус зембе бірле пуғынза пақча зуғалат суға бүшне гүлінзе лажа бұрынне тен трактор бұрынне ширіммі жемір віжінже аттым әмірі дезе кажықса кайза мұқтанна әмірде ах ялым ялым ажалыхра чаргущедаран лапра жырза, шәрік шарыл мебуш тарза крахмалы ерде жезе үсірмір бөлінде, халі жунат сарза аякка аякка віссе саландымыр бөлінде, сана ғаза илетпір чуна бәжіртсе вәрелендерзе кассерен тәліксенже санба ғада жатпыр пурны жын тумғақлы жүлебе васкамазыр утнымай кыш шеш қалама бұшлар түрек сана аза лаштра йывычлыбах чузембе, ирхи чарасы чежеги чечеги кургузембе перенюмма дұқсадырадын. илертсе астарза, чуна ыраттарза. Самантлыға да бұлін санаргуна жыматпыр. Қанлі де, шымылды, Шауғы азап та бере. Бұр де бір жымғара. Бір жұтлазан, шулзем ерзем ертсе бұру жын, ялы дамын жән шымылланмала бек ұзаллы чуна кышлаганны ташта шиже жер немене тарзайылмалла бек. Шукшау. шау та апламар еккен. Эдемлігін хайын закуне, хайын дерги. Ништа бұрындармасыла, ништа хавармасла. Ингегізінгегі де, хуйгізуйгі де, савыны жетелей де, пур де бірлехмен. бур де бір жымғара, бур де хамырба бірле. Шак үгержек пұжа капланыран, ебі хам шуғышран бұрындым пырындым шилді манра шамрықлажа жол жуғатнын. да хизеплі бұлаганым, санран шагыржын кажар ойдадып та, сымағыма малла сен Конюксен жүрже этлемен сезем жын, тақшандан ба клуб бұрынне. Ял бұғымне ертермеде, шашқыла жақматла выляма да, әш шукран халап юмақ шапма, ялғы барызене жігілдеме тадажақ күнда бұштарынашы ургычта каяс колхоз пачек ялжын укшиденгине тока кладыри фермада враж керменбек шеклензе завындардыр ытты гытты турбарзан булать Шапла шуғышлаған зене булақ, шакпюрт пірле жүллі ғужалық бақ, ни вулав жүрджемар, ни клуб, ни херлегедес, ни конюксем валли, ни шталла мардашталла. Кивелзе жеріш небе, курбун гарджықла, урамалла кернеман машыға жабақ кашни Кашнигуна келзе жүресі. Ажибыжиде, ваттиваттиде. Кындырлай, кашпай, доминолла жабашы, шашқы жақмыт не ниде гундах. Шарле энне зулынзан вара, яшкерім жеш юлать, картла вуляма. Е, ерегешсе зупма. Юлашки вғытыра жестеген деген земзағалан жеш. Майы жүгін бек алғасма. Шабақ хужыран хужы тубын галашы жабақ, мазазыр хубак етті земде михалоков сен владигебе стассиге шив запса уйрыми биттчжепе шыльнне шәррлезене бұқмазырақ бăхмазырах çавăн йыш эрттерсемпе çихланман картла выляны алдубани бжеретчен доминалла ислетнне шахматла дезен икке же кассах каяща анчах урны незетне çиденнизем илсе килне курзан килне тухсажы Ашшы бе амыжы пірехмай ерехпе ирдехнежін пірехмай аргашны жын қарғашныжын бех, чылай жух урамра да көрінмаші. камажи шавнажи. Э, калап шавзен ехтезі. Ул ми евішін жен аяқ мар кеген мар. Шақсымақсыне бір регінже выл базарынже илтнетші владик. Чудах магырза яратчы. Ун кене илтме урықты уран хуштыр. Аттезем бек шин ят не арза жиденмей. Никшанды. Игорь кыжал, университет аврен мегередех. Ардиван муджизен Валентинебек журналист пулашын бул Владик тажак әметпех пурнать. Варене зәметпе. Шешмышри вадам шкулын шитчімыш клазынже вренеген скер, шальнене де Стасига құйбеге варен мехистет. Анжақ стасиг янгысырақ шау. Шин зыма еунун қырақлығын жен керетте, тебір қылғын жен жавзаматырақ дугас марчы эдемрет лех пурунашчы деген жуғыш, выл базарынже курнын намыс хыщын, әмірман мекерзе вырнашры владигышне. Намыс курасы унжық вара, шапла келзе духнычы. Амыжы жакун пазара кайма ашшы бе теме була, ажабы жабырнесі сейула де, хир ішрде, кымага кышне буданза, хайын кладаган булы ченех мағыржы. Салдавне дубай мары владик, мін жегерісінен лан аймары. Келиш пытрандыран ажа хурланжы, урама дұқсадарашынчы. Пыданны жерденена ама жызен елді. Пазара гайза спас яжыбе панулми дуянза келме хушы. Пірреде бұлін хамгымыл батутлы илзе жидерем, ажу әмірне де ним дуянза бара шүксері. Унжын күпсе бұлдыр. Владик туды хал батне Пазары юнажар ялда жеш пулинде, Ядарлазағы жан гайза корнунда уни куни самах патранзанах ашшы тюре халла бижихи дыдать ситни ес выл базарне тәптезе быгадаза ямасть Шул житменни жине ивандарза ажабы жана колхоз ада ишлеме мар. едем жінде, тыры дебитне жерде херарым зимбе херадязем гына тюппигольки хыйбе бірлі комбайн жіне илешинчи тағыш пушлы хейрік паман шкула жезене юрамаз аптырамалла. аптрамалла. Юрать кәнегезен бұр. Хышне бірне алла елзене, хош табурынныне де, келді бұдырмақ сене де, ажу анне біріқтеріне де елдақ манзағаядын. Эзі пажа ғұрықтын жере. Бұл базарне жетмейін мар. Ялдан дұқсан, улықтары худадын да бір ғужы. Юған жы бұрлыға жадын жеш, шидес шіре шитірінде. Улма жырла бешне вғытыра күнда шытмақ уш чаврынза каясла тутлы явынать таврары Пасар Пасар керлет, пәдеріне, тәбірдедет, юрлать хәбірдет куд апқыралла не вылық сағал ачтан бір тыр шынбе ғулма жырла шимез таранадын. суду жизенчен жы шамрықсем, херізем де қатчезем де пәрбірінбе амыртмалла, чип аға давар илзе духны хайзембеге хилемлі хайзембеге илердюллі Візен батне бұма вұдан жывладик, аяқрангына явын қалза жүрері. Туян мазыра келіне давырнат чейден, хыйне пәречін зейлмезен. Улым, Шак балмия, шиза бұққа. Хыйне ятпачын зекаланы биех, туйныран аржина жатюрек шаврынза бұқры. Чынақ, бір генемей, тәзі жуғалыны кывак тудыр жихныскер, ун енне панул медысны, шыва көзі тақшан, шәмір девірле хуп құра бұлныскер ұшшын бұғат. Имен жол мен елме, владик анжак аллы гайне марыжав мары самантра тағы шавар дуллы ирілжі банулми кәрбеклі садеклі пылбек бек сиз эмери аржинажа хевеллін ялгыш савырдаган тебір дебе садекне сирбітсех ширтри ах келде мес бір жылмыши тутла Тутла. кадык шылне кыдартса сассыр гүлжі шыва көшлігінемей Кавак тудырне дурца түрлеткелер де, хава бірнерен банулми гларза ғумабышлары. Пәрі де принзем бағарақ. Тұтлаги, келі жеттік туй анара, да жармастып. Карджик сымагебе ғавғаланза, аржинажа никшан базара жүременскер, амышне, шалнене, емігезіне савындырас тезе, суйла-зуйла худашне дулдарды. ныне балырдашын март тем пағылдатры, Ачтан дубынжыжы зымаге, ыйтсан, хал хойди астумасть. Худасне дулдарзан, тюлемезірек пырынза утры. Ним жуғышламазыр. шес телей шол жамырзегенебе. Кенемей шываргарза ажа ұжа үгерінзе ерғыварды, әмірлеге. Тада, пужа жүк марба дүңклеттерні жүк негелле, үпкевлі зазы. Укшине! Укшине да барать? Владик шанға жи. Манны гайны. Шагында умра тәп сыр жыдық астыва астық, ваданны бе түрек Хал жидерзе питрен вуттықса, аржин ажа каялла даврынжы, кажару итры, сасы ештадар забыданны жи. Укша дюлері. Этлемен жигу. Андрони ми пулми жән аяққа хүкмес шау хышра тағыжы шәленбек чашқырза пыжылдатны жәрене жүрді. Шау замантран варавыл. Владик Михалоков нигыжан да нигам өмінде де намыс курасмарчы дезе хыйнегый сымақ паджы. Таза уйра, выл херінде, таварлы күшшілбе дубадуза. Агымынле бұтырмақ шайра хаварын чуын жерінде парвырзар нигун. Мен дузаларат Адя халдин нигамда буштарна шук. Чуредене пужебе тәржінне битчешне хулинжен кыл тіртрастасик. Кунин жерін конюшнинже, ел хрымжисты, хырым, хырдарне хыбарзыларже. Шалне найганыран Владикта хырыме шадырақ высагайнне дуйры. Пуш шаврынза куш хуралза келнебек. Ура, сүс ланжашки евірлех. Вай жук, урайнелле жузанжы Владик тебірек ытланать вұл мулгатшелеге кивелнебе хуралзада йыптықса жетнескер пужинжен хывынза үкмедын зангына віл чаврынжыде ана урайне үкме вамазыр тарыхла закшине меллін вырнашыларжы шелекне сәдел бушне хужы шивы раз келет шутсыр плетне жавна адя килех каяр чынах киле каллех падак шимей стасик алык патне бырзадыныскер Фуфайкине Юлияны, хепхерле херелзе кайры. Савыравдан дейін, кагырне кажыртны, чынжын баттыр. Эсмана хуттемін гала, паян вызем ураран үкмез рәшме брахмашы, солдаве бур, шәне жул. Манжын бұлзам. Паллағы жеші, мен хуйхи візен. Нимберге де жұтламашы бұл. Те пуре бір візем жын, те шук. Выжи туды пуре бір. Ларзам мағыррас келет. Владик пусне заделжіне гудеде, пюрни зембе чүшне дармалары. Чимха, пичи, чынақ мағыратны Кайма қадырскер Стаси каяла даврынза бетче жар жарбырзады жы. Чибер құтланғы, тупну мұғармалый. Тегек пажыға жызым, мари жебір. Бұруны бұрға мінледе бұлейін. Мінледе бұлейін. гына жымыл. Пушнежіклері Владик кәшфеш тадылзағына скүшіліне жарза, жүреже қажақне бұжыбе таржынчы эх ажаншкул бадерапши маунашкал кедединге френзе бадереб те унжух тюрре хулана ялыктар жигунашкал бурунза френзеп терзен паргунда бурунмастыны килди паргунда игорь әжегеме булыжа мана каяла жаврынжиде стаси хулбуши жине алыне хуже у егерде деунда виши салдага гаяп служба гыщын вара института учитель булас келет манын келеді. Егер келет жалврен жалвренмегіре деп тет саналайхы хули жинжен бітті жалын есірді стасик вăл кезімлі кашкиземле хедингерже эпте зирин хыщын бұрадып, сақырмыш хыщынах юри манда күнда бұрнас келмес ес бұлады, керек дезенде вадам құлап пӹтермеллех унзырын юрамасын. Балах, атте анне кунен жырын сарленебе қайын. Манра Манрамен лай хибур. Эпфазене не деген егеренеліне. Максим Горки жаплагаланы. Асту жауна. Вуламан. Вуламан. Вұданмасындағы. Мін жылгене келзе келе деп. Пәреде интересіндерме сана. Юратмасын әз вулама. Қайгундан. Ман санашқалы зембес сымақ ұшса, шавардудың не саярас келмес эзан жагыш эсмен учителим мана кунинжирин оспар забурунма вулас келет вула ларас келет лара деп шанышук мінлешук камажи шавынажи дечери агалди ади абижинжин мінде бул илсенех бит Шин шинба калашын агал денимде балартмастып тудам кулать ожым жунать кужумран куш шүлдумлать намыс вот пара чистый боет Ебар-ябыр бите жінден дарзады жестасик. Тем гурасты васпур. Шығыртсай мабылдары тарықсы қайзан. Шин мар, пузин жемін бұрыне ебір-ябыр гураймын. Каплан ыйгыш салар итшен, адя, келех каяр. Хырым, хырдырынже темеріне жау жүр. Жаплы жаплағы. Анжақ келе давырынсан те пур жемелли, те шук. Хайзем келдектік. Ади бажыр кебек ағыр Кам Қам білет питче же хайбек анашлаза змахланран шиклен нир трастасиган. Лектерде, унран темде кетме булат. қайы бұр, Манда хырым шурым жүмне шипсін заларджы. Влади каллех саде хушинеларджы. Чуня жын келе туртмары. Ни ларма, ни тыма. Ним да вас келмест. Хытлар замагыр. Стас сигына кура, урама духмадезе алық патне житнескер табақ стена жумінжи сеге чине бахры. Халдин гунда нигам келесшу, пурде шәне жула қадірленеші. Ебір жеш, иге тондан, ұқмақсутса жүрет бір. Палет не влад, ман идея. сабынны бекеже қошқырза яратчы Стасик, анжақ шин илдесірен қыраза шалне шадырақ шыртыры. Ебірде шәне жула шик шығырза кәтселме бұлдаратпыр. Питчежынлан мазыр кын бұқыр үнжіне. Мыскердады, адя, бағылдат итчен келек каяр. Люпперінді ори урежіне владик. сын день малахай нелзе пүртірен дұқыры. Чимға, тоқта, еп қалаза бідері мерімеш. Ун ғышшын тәңгілдетнімай мұғырда тұрстасик. Еп мен не білзен, мамалданақ ман бұжа мен жидезе ұмзанны айзай үген. Анлі бірдет, шаврын забық мазыра күшкірзады Владик. Те питчеш хейнеитлемен нижін дарықса, те урықсымақ тубы найман нижін, урықчын мері стасик. Кашхи дармалламар шоплықта унын жыварне хуплары бұл, кам білет. Те дезен ажа жилли иргізі ұлым бірек, хевел бұға тибідет. Урамра калама жүк шып, шил бұррибе жүккене бажақ туймастын. Урай айынжи шәне юргына хай юріне пір ұвын нодорт Нодырт, нодырт, астрадя сре пірре, ерешлі юрбірді тадылзанатте, сывлыша делы етсене ярынза жүрет. Шагарин вырнаш духны бүртсенден, тилай жінде хавасла жуды ялгыжат. Нодырт, ныдырт, нодырт, ныдырт, Нодырт, ныдырт, ныдырт, нодырт. Владик, тоқта, Владик! Мән чамери сіксе духрада да. Самай хыжадар Стасига кетсе илме битчежі шакна шальнян зистердезе калушнеговза юр силленжи бульже кышкырмасан май жүги эй шуреге итле мана эсмалдан идея э!» хавалаза житра стасик башказа май, битчежи же тадак тем галасан хураза хуллем бұжылдатыр килек аймы бырхаль тюрех шешмеже очта шардақ сиктір владик кетмен жерден бұл небе алынжик алужа шәре үкрі пішкінмезіре ғурибе табада бадығынчы. Мен дума, камбатни. Чимха, итлезе дермалдан. Ебір тунгун бұққалары де стасик, қылғаран жылдатыр. аран-аран илденмелі. Паян, пурде, сәне жүл кетсе Пурде, пурде. Е бір занба, шешмыш лавкенек аят пырда, тұраны иттен бірремек шиет бір. мен мінілтнене хой әнен мезір шал даптыраны бе, Владик ұрай арза арзабусны шаплақ шақ хытры. Ах, шүлді дуры. Ак епле бұл выл пурныш. Капла ада густарма буладик кен бурны бине. Юнажар драган Стасси хыш самантра кердешне бұш херлін жымныне Владиган ланаймары. Вирлі саяны бе пуш пүрні раттыран гына был, шаллене әнзе куклежидеріне дұйры. Хырым шадырақ вышнаран, леш терегывынны самантрах ташта жухальчы. Ури жинедыны стасик ерзе ярзеяджы. Ухмақ, тондан, жүлдезан, адия калаза барзан легет хазана. Калара, кала, хоть халек чупсагай. Камале гедюмда куры бар. Эп, шутле жұрлан Юрлан забытнескер магыра-магыра силленгелері. Шутле бені жуш. Шапма білдіндік, силле зияр, шаба, Волан жақшар жинже. Шүтлемеде юрама жур. Еп сана шүтлеттере деп. мен думалар саяны. Шутлама. Сымақ салағайықмар. Вәжер тыдаймарын Илдегензен бұлны бұлзан мен жүтлеші бірін бірге, э, там бұжал. Уры жин мен жұтла шамна қалат теші. Чына ағалек перзе амарын жапла. Ес, алғы банлені еп кударан ченсіз раттырауын бек кезем жуук каланын елтмен. ашты жуйттанын жен сан бұшына пырзап перінже жа киревзір жуғыже пуч э? тавра жутлазақ сандени Битчі же урзагая срангыраны стасигин иртір булмалла пыжылдатма жарынжы пужинчи жілекне хывза чаргуш шебе жаплаттарса зиллері кайран тин владигалын жен тытры адя телех каятпыр шут хырым Шак сене бұл ялан ебек мар, лыпкында зұқланғалар. Келе жетсе хвыртырақ тұтла лабат шиесі жинжен ғына бек. Владик та күнберге ұрық сымақ тапырдас темері. Каш чән мезір ұтырыш. Қашыны бұжынде, хайын хуйи, хайын жоғышы. Чәл-жәл жеген кавайт хайбатне дек шау. Палгаза керлізе ағыраған квайкына хыйдамне чәлдірділі біжеде, кәрнеклі жыннады бір ғарыза келет. Илердет вұтшуды. Үмінза нишлеленіне чәрәвай барад. Хавжак чумлыне хастарлық, малалла ғутма кездет. Кунбек чух тин бурны шөлі жіне дұқма тәмзілеген ажабыжа біргі мен қалы біржи. Тәлгежеген вұжағышы нумая маржау. Юнажарудаган шілі э, мұшлатны нейтлезе бұнымай, Владиган сазардығақ үлезе магырза ерас келді. Выш Шақ Шак травыл хайне тінжере чи телезір шинзенжен пари бұлнын дұйры. Келе дабырынзан сана пәриде міншін шапқаланза ятлаган ятлаганны жүк. Нигамда ядарлаза санвалли вір яшқағы мағаран Калле ғади юзір, абида тюррек епле бұрынмал неврентмедын ашы. Яла дұқсан халық намыз. Камын ажи, шабын ажи деші. Ларза вренмеде, ларза ғанмады, шинзем күшіне едем ретлі май жүк. Эх, хыжжан шкул варензе жи. Керек мінле бұлзан да вуны глаз Вара экзамензен бітсенех, игір батне хулана тапмамай бұр. Ништа гайма аптраны бетень, стаси каланыбек шешміже жабырынза жетмелі. кам зистер кам білдір кәжірге эй жүрегезе каплаш ұлса олса дабырнадыр шардақ секірі владик кетмен жерден тағам тагам кышкырза Чәрезік сед духатчы те бужа керевзір жуғыз сырған мадыдынныран пус кейл питче жібешілі тұбақ чарын наскерзем, керзем дезін меріш Шарле дагам ытлан зыртран хызене сыма хушныбе шал тіліннерен. Візем гына марикен кашки урамра едіғы валаза жүрегензем. Түппігол кедеав хапхи умінже темкетседірат. Эзір клубран ғалих тавырын мастыр бұл. ним жарламанран тада дебір ғуды иттір түппіголки. Е, шинзем бұғынайман иға. Шук, ундан мари бир. Владик батне барынмадан ыскер, аванмардан жеш хирыш хуравлары конюк сен жүрден жеңгил доминолла доминулла ойлогонзем жалаң жисти деп ленре кыландаржы стасик тен эбирде кайыбырга час шиет бірде пирин түлкіш килденигамда жүк пулмалла чымзыр зыртексім жүрежезем енне бұқса хашлатыр владик ес білместіні колька биджи адиба аби килдекши немин головада бұлдараймастып каш пулт тибе килгушин жетем шавлатчыш Шалымжырсыя жадюппи. Игорь гилнетче газирин шамна курдум. Тень вол, аякран журан гилнескер. Әженне де, канма бұртны Игорь гилни! бе Владигын сывлыш пюленде. Чанаги! Ара, суйма, пәжагажа емеп. Ура! Пәрғарыс кышқырзая жесте жазым. жазем. Пускил жинжен манзах, килне ытканжеш. Шитчемеш сыбық. Алзы хеджі күштіліне пір сізінге Вұн Вун біріртні вұн білік минут. Фосфорба квак кынзимісін ялғы сірел срел кызем көжімінде мәгілдетірш те мәгілдетірш. Алы жігісен сене керзі да, көжа да, фосфор дәлгішні жазақ шуғалмары. Чынах, немде хыйх ішін дерғы вармазыр бәтмест. Кележейді кузана, ечунна жармалаза ғазапландарад, пуры бір. Чагыр жылдыр земжіне бақнымай шуғышылаза утыр егір. Алі дағыр самантыра мен жейрілді. Пулман да, курман да бек. Унғы жінжен ұра ерігіна жевіттен зеюлады. Хайғышын жінзе, хайғышын иліртсе. Камалі жіклен хере хавалаза жидешін чейгір. Кударанчен мен бұл зайртіне манзақ хере-хереш тарза чүнне Ага бұл, кур, ялдақ санумрайып ұстыным кілетке жүрім йылдақ санжын йылдақ елдах шинзем дем галашныжым бушна анус шымызыр темдезе де ятсарыш адя паянданба пірле пір зукмакпа удар ыры лапка шалдырлыгаш тазалық чунжере тазалыхи бирге калашма хистенин дуйнать клупран выллабамбе сырғынза келеген япшаргеве чуна жемжедет Хер хыйжинчен пытарарах, чундепенче тем вырттынныне кайрана барарақ сымахланы шуғышлаттарды. Хал здесь, але юрба берзе даразумен, чарене ывыч тубане жинех кыларза Чуна дертейгір. Чуна гударанчен мен капланныне парваданмазыр, пытармазыр, ущын бальдерешінчі. Анжа херджари хыйжын хубынны, тем шахварцазымах влятны, гударанчен хирегері шергелі дарза гурманны, аля шыл ерме бұқны. Шәксем пұр депар ғарызақ капланза хіргішін ұткын мачардыш. Пишмен бажалу жәвеп, мемме, хыйнеғы ятлар егір. за келнебе за жамгене жылжы. Тудан сулаға енжі турбалы недірце бұқры, Вырындах. Шавра жилбек сексе дұқса палғатса ғваржы де жуна, чарем шаранжы болады. Хербе жывар учса калаже манжин, шины. Чынах пишмен бажалу икене ставаным. Там бажал. Ну майгерлим санбек кезем бушне жабырма. Хириш бақса елгул, ожызым ба жашла, әжеде бәтне. Эз айван, унын кашнизм ахне ненеден. Кашнизм ахезан жын иргизывлым бек таза. Эзі ына, хужанзада юратса бұрынна кере, туры бұрынне, перешты бұрынне хурза, әнензе бұрынна кере. Вал чарюне бір жұтлама азырғылар бама қадыр. Ағы вал дейін, ысрандайлыны бұжыба. Ил, азапландар мана. Ебі, мән бұрныш вәшлені тен санын. Вал бұр, санран за бұрнат. ха, шаплавіт. Сәнюй клубы үмінжі репродуктордан сарғанаган кәві дейлдің мезінде ұрық. Тавралық шып, Чуна дереген тунзахла шоплық. Асран гайми аля, Альбина. Эх, аля, аля. Кузюмне тем замантра шарагогыр жіне келбет сырын хуна шивет курунать. Ахер илер илердюллі, кужавынан дараган пынды бынды гогыр. Тәлін небе, шук капла болза дұғаса небе, тәнже бұзы чарылзагайны яп янгыр кавак куш. Угу вырына простынбе хупламатыры жаган витте, хрести витти. Ташты аштағаран иріксе духны сивежил, питрен кәрбез апсағы барды, суккыр дуры. Умри үгержіксем чал барзалан жеш. Тавралық шоп. Сым деттім гаш. Умри зукмак юр жылны беж уғалны. Ял мәлгеже шулгыдартса бұрат. Япьянгыр кывак куш. Япьянгыр тұры куш тәнжебек аслы тәнжебек тарын топтыры күш Құрға, хамыр ялземде берзе житрав сана жылма чунеллерен кыдарма шапламари эспур килегая аяшын ыйгышса жуна иледен пүлеме дагам житсе келесе такшандан баккетнен игірден нимделенмезір нимвыдан мазыр жақсы жақсымақ сене хрещевитти самая үзіріккен хый Ем емғұра жүзі арбажынны шүтлеме қытланза игіруменже ерс тызылза дарашынчы пулмары сулынза жүмне жабынчы кажар тузым паянып не форме понял а мужиге оказывается вайлы тассабаны жымлама салда гытлашы хыды не ыратныне дүзейменрен жаплагалары бұлмалы. игорь вара ним дума аптырары тухсагай малай вырт шабырынзы, малалай ртмеллей. Тада пюлімре мэнжэн аля. Салдак патне жүретне жүрузенже витте хайде, итті пілі штандышта вазембірге парзымақта жарламан. Катчы вара недығын ныдығын манах, темеже де аллар учкадыкнычы күржегере батне чунаушса жирас тезе. Анжа хер залдага азатма буман не азайлетчі де. Тебірдезен айыплытчы әлі. Хаю дерзе ехравлама пәлне жуын жүгезі егір. Мінех, вайбай ұраттараймын. Чүнжерере халеттин күржігері валли вырын юлман бекчешке. Анжақта шак самантыра, шак пөлімре, алын шиклен небе жарылзагайны кова күшіне құрзан, мен жынға чаре пачырдан заилжі. Авланадып теп, әненмест. Ярынзе алы еннелі пүшіне сілтірі урежінде задыраган витте. Хай тем думагаш негажах жақман бада садрын келет. Бірреде жінмен. Мән болны ертіне, бұрны шерге жапыла. Херарыма сықланма, аржинна ламаду заяны. Авланады бигір, туржында авланады. Иге бит мареп шын бавуляма. Витя, Витя, аран-аран хускал жекер дудей анжағунын зымағызем егіре қылғыран бірза күшкірнын ақтойынжеш. Иге бейдес, илдетні, иге бейд. Бүлеме ұнзыртыран керзедон азалдак вұрт шабрын закаялла дұғашынчы. Анжағына виттей бе хулінжен жадырлаза дытры. ұраттарза, ұзалланза. Эс тұқта! Манбада келдіндік, эсман юлдаштық, тұқта! бур бурбирен виш сәмірін. чынлаза чуна жерене учса калашмалли эрехлезы улышпа питрен мышлаттарза гваржы девите хышлы буган жинжен квакшыла бар нельзе догынже бес спортсмен спортсмензем жүреше Эстада, мүн шардан хыжан даврна сыне жырза білдермерін тумланнымай игоре кучран бықса калашрывыл шаплаза дембелюмен алла камын хутты дас келдір Кун жутладын, кун. Мизезе ет, мизе минут юлныне. Мизе гило селедка яныне, Шаплавет. Игорь ним дума білмері, Ни каяла дұқса ұтма. Ни витте нахер іштавырма. Хайне ғайдарықры. мен мұры дума келзеге жевіл Шак мошкала дүсмей. Таван ен тун зыхланы бе, хайзен яла дине курас тезетші де. Витте ұн жуғышне булаймары. Кажаригір, санвалли ұлмары. Пір думламда. Думланза ұра жіне дұныскер, кадық шалі ведер чәлгенек дарца хәргүн күлді. Хошвығы тражылнек атмалгерне. вұрымда еріз скеріт лавадыл зағайны бек қал, темле курбунланны, тұра жуғыш. Анғыра, таваным, ерек печке мареп. Сылдымалы не ғулбу шезіне лаплаттар зағу жебетті. Ямғура жүшлі бүшне сәлтірі кой көмінде ғытсадына алиенне. Илзе келзе, Итмазырах! Ман жұралыны күнде әжі бәді келет. Мана мен, әппіл мен де қамғыжан жұралыны Аза илдерді. Илтнеға, илт мен мар витте баалі, ұйрыл ме тұссен бұлныне. Шара демберге ғыбарлаған да бұр. Иге жин, иге тірлі Витте, анағына биде шутлама білмен, хыйжынгына гына ганскер, Але вара, сабайлы, ытлашы калашма юратман, шинзембе ытлашы хутшынман хер, мәнле ғана килештерзе бірақны. Пірбекке мән бұрвызен. Ах, аля, Анжақ шапла шымат куна хир шарварынже вал жағында шурма жарамас ларасса білсені. Общежитие гәне жоқ вақтер витте бадынже хана мен бұрры жинжен, пәрзі мақта жарламарышке. Вады херарым пиде ұшшын, витте ғыш хутра, ғыш пүлімре бұрынныне онландар загдар саяджы. житие общежитие кірцеяречень, салдак пытты мен дуды галаны бе интересленгелері. ге жарда екен, хевел дуғыш чеккенже. Хажатсенже мінзенже, ватсалдак семирдіхні бірге вуланы генемей, пожырғанат, чуне бұрындамар. Игір хевел дуғыш енжен даврын не білзен, житие малдан кәрдесмар шуғышлыс керек, зымахта хирич каламары урых. Үгетлеттермері. Күн бек сексе дұқасса пәліне бұлзаны. Ағы халпақта кур. Пәлі трен дадылзанны еварлек Ни пидермені хывыр. Калашмада канзыреккен шавар ұжылмасть. самақ семаран керінзе тухрыш. Пыра дем дұлзаларына хырдарза кықладас келет. Чанах ни ларма, ни каялла духма. Эх, киле вастерестяде, ытла жерлене юлза житра замолет. Хура гергунне кажалы башым не шитме анда жутла. Тем ригір, чармандарны мене, атте анне чундан заваймары, турри пужа ыры жирмары, шава жеш. Аля тағыш самантра ма әлгерне, кавак плащ, кавак шлепке, хулын живет, чапча гуш. Унашкалах ярынзян бұх манжене Вуд чунзан тәдіме дұға дегінде бұл. Хал күнда ес келетсен мән бұлза ертіне берге шабырза қалама пұшыра ұс шетместі. Тен те бір жүх. Чибер юл. Негіжі де чармары ана. Шәдегалы қана ұрмыш азыба хүхлетірі. Витте ғайзене десіне жуғатыны шурыге бе уртры. Авадар тезе, пұш шаптарырат, эбех виноват. Игорь мінже тюрре құтланза готланзажи, айыплын мығылда травитте анжақ, салда гунын сымағызене тынламары. Адя игір, пәргілніскер салдын, шавақ ниш тадыға баян. Шинеліна ғывзажақ шағынды. Шифонер бұш-бұшақ, ғыран жыматкун, үттізен бұрдей ала ғайрыш, келізіне. Пәрін не най, матки батне қайры бүлдеп, шыргашма, сайра бұрдать күнда. Туп саянында пармайра. Епкана ухмақбек пір бітчен күнда. Камбат не гаяс, ху білен. Пәлетха Игорь анагына жухлать. Таване пәдене жүк, пәліштанды жыде. Вілтірене жынже дупныс керне, ялда бит карцах каймас чешау. Тен бақ тюрккес тет чуры сиден жықресче битті. Вірендеген оспараган бұлман, мін бұжагілні, дуны Кугамыжы бұқса жидіндерді деші. Ялда демгалаган да бұр чалихеше мұзыр. Абат пажерзе баныбек шиндываймын. Ағальмар бұлжа витте тыван ялне астраде срегіна шаврынгалаза жидет. Те бурун жун хрести гарджек, те Мен Мендывын, кашнин хыйыне раскал. Кам біле те бірдезен кунжын керлек ятламада керлех Кугамы Кугамыжы черке деп не бұтны. Теге книгам да дуртсагларайме ондан. Темлеме кірлензен де, вады жин түрленесі Амы жойш ныне вадам шкулда варенне жух, шырат тармағытланза бұқры, өснегерне дубаймары. Ади бәдік чухнех, хулара скер хер бұшшын жұратны ұлне яла, амы жыбатне келзе бірақында, намысран бұл, шәбірді бір стройкына дұқсағайны. Тақшанда бір рехай жинден аза елдер келені херарым. Малданлыға абат тимеш, кебедум гер яргаланы беп кевалли. Хрестсігіне мейеде ман-ман хері, тудари, мәні келгелені кыба, вара тұтажақ, хайнеға изымақпаны дейін, әрбәт мұйыры, да уба мұйыры деші кетір мұйырне, ярза баратчы. Манмас шамалдына ғамыжы бе ылне. Анжа келзе де күрмасчы, ханана да жінмесчі. Кайрах, витте аслырақ классенже варенне жух, шәбірек қатшағайна деген зас құра дұқраяла. Шауындан ба, чүнебе де, ызыбе де пача құлжынжы керарым. Таван кедесіне де, Таван жиннызіне де Чери жүмінжен хайбатса пені күрунат. Тен хайбаттарыны. Шук, ағалден жулланман витте жәрі. Ағалден жұрысланман бұл. Чуныши унжын ют. Ни амыжыши, ни гугамыжын. Шитчі мұрса кымыш глассенде бұшлан жуынын шүрегеленесі. Вольные птицы тетчі де берги Вара унжын игайки дедавайки, пушне мәнгіліне шавнадывать чараган дываган оспараган жук хайне хужа. урога кадірлензе каяс тет каять врендегензене вырштарза урдарза ярас тет таваде хаймендывасыне унжын пір жин да зумлый хальвара тадах узалланны Мен мендыван вольные птица шалка эспаянах перзе жидесе білмен зан валли хавараттым чех қасманны бе, хурагерзе дулны чарнелле бюрнебе кондя кілінжіне жаққанымай шуғышланғалары витте. Пұшламастымырчы де. Алі бада кунашқал зексе дұхмасчы бұл. Күржігірне аза елдерні игірет тудықша жібе яшлаттарнын ақтуынды. Мен, тадыжақ келзе жүреде әлі? Тәгер үмінде юзанғалаза дыраган игір, ажа жүхнегі дандыжы енне шаврынма қал тем тем тарықлаза тарыхлаза бұғасындуынже чынақта ярынже күшсене азырғаста бастық көгала жүгірін итмездек, Ағымен жарзады жөні ашта бұрынат өпші жеттерей? ого қоғырдылы жүлгеме Юре килтмеже берзе юнажар бұрзады жевитте сисменче шүлли кен болманыран, ышри планза келеген сивве жармағытланза жұтлар егер чистый гвардеец Игір жарламары. Кроватьсене хулленларде. Пружины әлі хизуранне хускатны евір азаплын жүгірде. Чынақта, шарда ғайне міндевесіне сене игір пурнеде көгірдулы жақнытчы. Хурадар байшле зейліне вет, мін ваданас. Пыдарма чымадан депне жергезе ламан. Пучра бұл мангун евір жуғыш. Шабы жюри паттырлықшын медаль ұнжын, чехаклы, пуринжен хакларахи дұқсан, сағал мардер дәраслезе дыткалары көгірне. Онзыртран мінрен тадылза үкмені, шуғалманы. Аслашынде таван жыржыв иріклікшін пына аслы варжа худшыны чынжын медалі шағы жесті. Итті жылдах бір-бір хулана ереге кыларны ятпа баны скерземчі. Аслашы пейді мұқтан ба. Чынжын залдагын чынжын медалі теме юрадачы бұл шындері күні жетсен. Арджана дербелезе уны награды зене Сары буставдады кебе Ялғы жаған бұл тен. чимға медальде бурдемзан аллы безардинже медале витте эс афганистан раны шаплах тезе жұтлатты мұртшыға!» шапла ташкенттан вердлоғызға вычрым ундан шубашкара ямажа мерім. хал хурагер күнне Унда беріндіріға ярза бұспағын ажитме бұлад. Ху білен, шул жүк. Тебірдезін тәрістуны түрек ялағай мазыр. Мен ұнды, мен думалай алды. Лаппыра жіпре жырмағай малай, ялан бешсі жұқмай. Пурын күндағы ман батыра общежиттері, учодадырын, әже малдан малданғы жалуба келе қайма бұлдарадын бары. Калашса келешімірі, әже кеме бұл жадып, трактор заводінде мен го жінгірлі. жингерлі. житте түрек парасы. Шөк, конбек май келмес вите. Манын хамыр райвойын күматырақ шудадым алла. Хо, ингек, мойлаштарат бұр. Мен зана шавдере кетседраш теденім келді. Куга майба жекланзан, шин бұлаш сидетнім візіне. Ерек пежірлезен зен үшттан илчірінді візен бірі. Бәле деп вите. Урыған қала э заякра бурундун салдакра санбатне баллық тәплін нигамда жырман игорь бадинже драган витте чуреже мне быже урамра хевежеген машинызе мына калачмагына хистереш пулмалла чуне күтсе житнеренжи юлда жеенне жабырынже вара хычлы буган илзе унбаюна жарларчы эп сана ажуа нюбирги тем каласа мар. анжа кес мана анланмадырыш хуттемінде зенде ажалық пірле ертнебет Ширу Шируда жүреткелер өмір бір ғужы. Худаман аманман, тавақ манбада жын, тавақ. Таван жылым беге жын. Кам мана бұқса үстеріне. Кугамай, көржаржи, земи. Тебір жүк ларза жұтладыпты, еді бе күлезе мағыр арас келеді. жабышман, думан, шаратман, вора думан. таман. Альбина дем бұл юлашке бұғытыра э бұнба эдемле буласшын Пүшіне диксе дороган игір херелзе ғайры, игаллы бехыл ене уплары де витина кучран бұхры витя қажарды э, мана, манын шивырас келет туядап Тузы занын калачас келмест Анлы бір дет пустой пәледеп кәвежеден әлі жын ғажармастын мана хуп шаварна игорь хавыр салдын жеде не жымры витте чарын чарынмары Хирістерес тезе жи игорь жүмне кроватчине куш саларжы итлеға гвардеец пирін ұмра мұқтанас тезе жақса келді не медальне э ун енне хуллен жаврынжы игорь бұл, был мері шажы шажи бек иртнебек гына. А знаешь, Витек, лучше заткнись. сымақ сене шыл витер сырықтар Сан Санбек кезіне гына маргурныып. Медаль даврашне лейлеші, юлда жүзендені ұнда камраны, языйца бұқ, юри, халлы вара сана жеш кыдардам. Пох куш күш ади, Салдак майкине уйсаяк негдардыры. Хыры майкинде конгывак чымакка. Еді жымланық ішін хибек. А Сазарды Сазардық ерме бірақ бірақры Не Не ушлі? Игорь удиала пущейін бидінже де, урық парзымақта жарламары. Япян ғыркыва күш, япян ғыркыва күш. Тәнде бек аслы тінжебек тарынтып көш. Тада шара көгір урлы вырдан хулын шивет, хура шивет. Сазардық тілбірзе кайны севежил шуғыжа айны жин биденжен юр запры, жілік пушежелік неғвыза беретші. А шойтан тарықса қатшы. бұр бір альбинына витте күлі бұлма бамастып. Ал зейеджі күштеліне пар жекленжі. Шәне жүл жидесі, тебір улды минут. Сақырмыш сыбык уява мне ялана келде садел хушинде пәтчене кәтсейлме вреннескер баянда тюппи кольки пюрчур тирбелене хыщын тәпсағайне анже ужа абат керегере никшан да босмаст. пәтчен бушына габат чимеш хадерлеме үргенмес вол можыры тақшан тақшан эрехе була вғыт сыр шәрегерзен а ай ирдехре вғыт халы керек Дебір тебір жүк ұры жинна курма жүкчі уявзем житсен уйрымах. Авланмары думары, шкула динже шүреме бұшланы әлі херне пірбіттенек шедіндерді. Уржаран шыл ерегензем тубынзақ тадеш, Оспараганзем де сағал бұлман. Мінех, түсіне шенгулы бұлман, черке алладытман, хайынжен тұрықлаттарман. Пәлзе дырзақ, мін жын шинредін жен дуғас. Чаре дулза таварланжы бұлінех, ерек сараранда, Херарымзенжен де түрек севін жарымы білзен. Бір ғарыз. Авланза үттізенбек бұрынма бұлатшы деп үлейден. Анжа келештермен херарыма келе ма еріккенек тамығалық не ұжас. Тағам шымылын алып ұшса пүрдегеніне, урайдырық шығылдаттар зауытса кеніне үлсен, түппі көлке тепсағайынжен түрек пүшне қыларжы. Тәрізек, хәрі. Анжақ мәнжін залдына қабыл. Альбина, Эс және жула келдегіт сейлместінім. Купран таврындын бұл. Е майан жақ шабрынза дуғас теріні. Хәрі урам урамрежі бектіні не азырғаза тәлінзе итрі. Салдын замғыт. Түппе көлке келезе тәпсағай алық не ғупры. Урайғы мене ұрибе тапса лайықрақ бұлдыр. Уткаланы жүхне жүгензе, чуна ан вәжіргендердір. Ан бұжырғана дей Ништаг де дежук. Так, агаль. Ним дума білменрен анжақ. Әс сырап тұраныран. Хері э стена жүмүнжи пызык тегірумінде явын калза дыраганскер, ашыне күрендересте мері Кош мұғырларақ тұраган шүге дудыне пизевлешінші, сәреймері, ашы ябыр ебір-ябір пальто кесіне жікрі. Тем лежініп, хулара жук яла жутсыр келес келет. Келзенек тем булать шуғы жақ бұшыра. түрек де, айтымчыде унбек каласа мана керім, ват шынна анғұрландар ағалде убабегек хырбытчен бурунадып авланмала занади қалақ вады мариш ашшы херен зымагизене мінле ижынасса кетсе тәгіржене әлі. ятла ятлашмыжи мүжи, жи е. ашшы илтмеш Сонен соненже немінде балырмары Шинзе мажизем келешші де құларан, май келіне даран пұлыш мағытланашы хужалықра. Ес бұр, алла дарас сибірге. Пұр де занбек марбул. Пәлместе бади, темле азан деріз. Эбір вон пұрнат пұр құлара, общежиттере. Пұрынны де марға жұтлазан, әжек аядында әшірен келеден, интерес де жавығына. Ним дума білмен небе бара, жын дұнзықламады дынады. Сана пірян жақ қаламан әп ташта қайзан жүредезі. Бұрынас ялдақ. Ивырышсен ғыразадардың бұлдаға. қалажа, қалажақ садел жіне абат симеш кылар жа дүппе көлкі. Әлі жауғы жыра хывын жеде ашшыне бұлышма бұшлары. Ништа тада чымлаза ғыптырмашы. Юры, еп хамын не бұрынза ирттерем де бір. Сейрен вот тинже шунат сарылнызен мінлі бұрын э Э? да бұлін күн женден шуғышлаза бұқсай, бірреде бұлін. Еттылтал сіксек пұрынма бұлат тедірі. Шу кажам, унаш қалмай келмест. Пурныш хайын нехтыват. Қайран чабза жевықта жырдаймын. Панул ме хұртланзан жеме бұлат, тазададында. Есір пызылзан мін думалла. Ахати унаш қалаған қалаға, ағалде ош варгат. Чибердіт қалазан варгамасть. Андроник не грехав. то дыжа келзе жүреть. Шул инжене бұқмаст. Піррес сыр зулланса жүренне құрманына. Лайыға жа. Мана тыван ашы вырынне құрза итлет. Шоп хуларан келіне жоқ құрдымына. Паян жындым ғана қамырбада. Келес бек түйінже. Клупра бұрчы, пірле келдімір. Чынзе келезі, сымағая қалабырынны безавын жегер. Ангай! Ажи лайық киргемеллискер мар. Көмілі бұлзан қыех келет. Тада аш шамыжын жән мүлі урза дұғын, Леш семгерзе дұға шех. Вәзембе бірзадел ғушшинжелара манжын тамық бірек. Тебелде бұрда кыштырдат калазан, тюппи кольки ывыспа бұшламан чығы дилзе дұқры. Эс, Альбина, ништада бұштарын тұндық, ют шин падинжи евір андыт қалағывна. Лайхрах хитререкші бұшнадығын, Хәрім бірле жүх, келелемне гурам. Алі ішне бідернескер чарневі шындырза чүре жерен қарынжы. Платиман каплада тиргемеллескер марға. Ади, Андроник пичизен жуды бұр, тен гайза келем. Мен лев ола жүзімақ не қылғана жікмелле мар. Келе шин пұш шаптармаст. Ашыне хиріш хері неміндежін мері, Ни ұры, ни узал. Телевизора ғұскатыры, концерт бұрады. Пәрі сымақ шақвыртма таскер, кулинари училищінде хайманле вренни, тада мұскара зембірге шавдери кулышла, әненмелле суештернене пықсадымар егер. Кашни жулақ шак номер. Подари бәлтіне алық падинжи шифонера майлаштарза жакры. Вара тинь, аттыне құза, тәплене шымады дығынжы. Чазақ мұскав пәдім жыржыва шәне жібе саламлы. Тәбелде мін ашы елдақ сәделжіне Ну йыры мадя, ларза делі күшіне. ху диксімір жапла бірле уявра дәл бұлдымыр. Тюппи көлкен пажерхи жилленді кымылы хавырт сиріліне, көже кулать. Санжын дезех туянны чаға, ун иунжын. Алі қылдырдаттарза кулзаяжы. Ку юдем гынаға мандят падени. Чим, лар вырнашса альбина. Унда да бере васкама хужашы телевизорба салам зымахи калаган арзиненне бушне дюппи. Адя эппин, сәне жул бе. Кәлендене кәрәслеттерзе учнығышын ашшы шампанс кереге шүллі вужерзем жіне Адя зэне хамыр ятпа, хамыр алыба эрех ярзабаны жын тытса хәнемелле де бере, хенеген жүк. Турға жардыр эппин. Ашшынжен вадана-вадана, паны ереге теппейсі яды задыт мастын иккен ғайы сүт черкене. мен жин түрек баллы. Алласта канмін ледітнін женех. Эх, ашшын жен ни хурланы, ни чуни ратны зізінмері. Шабах хер кәшвес чигын загаячы. Шатса әлгереймен ерех кумкаланза пыраларжы, ни анза ни кушри кушіле жатса аля тәбеле Мен бұл маради, сирып сыблық владелелі болады чарузар херна, еп кайза жибырам юренде бұр жүксымаға ибыра анил ламазардарақ перзе адым пәле деп ватшинба марын деп бірле телевизор бықма узалан думана лайық шивыреппен тен жүрзен батне камбатне де бұлін кайзаларын чынақ шамрықлақ келдемінді вас шөкшөгәде келдеқлайық Естеман жұтла. Ашы хоймагырны незізесірен ғыраза әлі шалды біліме шуды кроватчине васкары. Питтарық ерылдатса анаган күшіл, алыба жалза лечен, шуруговты жіне патлатыры. Игірзен жүрегі яңғырақ шуды. Кундан шыннығанды кранды ұжырақ шырден видерек күрінат. Тәлік шигу, яза илюжи. Урок сәм ғышын ғышне бірне, отличник сәмбе ударник юлма хушрыш. Әлі, шақсаманда тақшандан бақ кетнерен, ма білмері. Уроксем ялан кенжен рақ бұлнын. Кетне вұғыт час шитменнен дұйынжы. Юлашки жынғырау ажазіне келег айма йығырзан, хиража партты ғушынжен хұскалмағы яймары. Таван литература ғушыне тербейлін бұштарза жекне заявление тебір ғут васкамазыр, тимлен бұқса дұқры. Шарға шырджа алі. Кашни замаға чари видер қыларза. иғы бұлінде, ирех варанза те пребықса духры. Ергеллехпек, сибыжуллы. Вұрымрақ танды заявление, анжахмендован, чунра бурынне виш сымақ пагалама жүк. Пулас комсомолицин заявление изене баян бұқса дұғашы. Ах, майырден бек чун болған ачы. Кулгалаза кереген учителі азырғазан, юлна ажазем калле хуражын жеш Врендегене сывлық сунжыш. Изира жазем, комсомолагеме заявление жирма манмарыри? турде Лайықрақ тіплендірек жапленрек шугушлаза бохрари баллах баға мәтленіне күн жинжен мен жирныне сумканамар кагырум шынча келешинчаля анчах люджергене срень гырары шавынба таван литература хушине хестерчи Ачызем мен жирныне варендеген парчере буштарчы хышпыр хутлистезене тытса вулагалары вулағалары. вăл волмен галасса кетсе сывламе эхларчы варендеген жинжен кужелмесір Тине унын алынже але жирны. Шамгине держе врен деген. Тудыне чымырдаза же Комылзыр Альбина Николаева жирны бе. Апла ытла Итла хитрей жырза дулдарны гунда. Камун бе қытланат. эшку жымаричку? Мін тірлезі дулдарны ескунда Николаева. Камапла жирадь официалы Кашне балан Куеши хутсен хыйзенжелхи. Санне кам вулазадыдыр. Кама агерлі заявление темде бір чиш садулдарны. Шкулда үттізінжен лайықрақ вреннеех эском сымала кеме не білдермезі. Пергеленне жамға кәзек ягалать. Аля шар жывырмазыр жирны ғуд, чаревидер зырғынза духназмақсем, кумкана жаврынза кедезеллеві жет. Шунатне берзе кайык пек. Урамра ел емье емге жылдавралық, Лабақ лабах әлі тяляжын. кедарана гедарана херелзагайна хераджана нежін зейлетте учитель, жыдар распек бұғад, ажадем бұзығыш айыба гене дейін. Ундан тин бушнедікседіна хераджана худ барад. таза худ. мәнзір таза худ. Әшлі худ вылажам, әшлі худ. Кирек мінлі ябаланда хыйындерги, хайын мелі. Майне білмерін, хомнақ пырза дүнклеттерет пусса балыртса калачаксымақ сене вірендеген бүлімрек жүрені май. Итлеп мін қаланыне, Николаева, самзу жене қарца хур. Пурынан бурнышра керлі булать. Мән легерлі булать ішшо. Кужілмезірына саназады жалі. Ундан учитель малды бартына ларма алыбаз баллы барзан, Хайшта бұлны неде самантлыға манжы. Шир, сарғынжы бұжа вірендеген засы итлеп каланыне шир. Шкулды бушламыш комсомол организацияне шавындан-шавындан заявлений. Заявление варрин варринжен жирмалла, анландыны ужымлын уйырза. Малалла шәне ергерен. Мана комсомол ретне илмейдадып, мәнжін дезен, коммунизм строителізен рединже, коммунизм строителізен малдан хир рединже буласшын. Аяла сылдым алыбус паянгичи слоналард. Вот пульджеде, матур. Хайне мен галаза быныне елдақ шерджа әлі. Унчен чаререм жаранза духнасымақ сен пулман да бек. Чунра юрламан да бек візем. Ютсымақ сен вадана-вадана. Хай тагам вайне бұғынза чул муклаш кебек қынтам зымақ сене дырышса, тербейлі жирны жын питне херетсе. Үттізем ау, пурде демретлек ширны заявление изене Мін шымыл тайланмалы бургунда тағамзен вулаза аспек. Пазылны бұдарай мазыр классра каллы-маллы кумра вәрендеген. Райкумра, рай кумінде. Шуда аслы бүйлім, яри давра санугержіксем дада бюссем, темренде валаза дунэнде, тен чарыжинземех візем. Алі жималдан кезе, пәтченех. Херлі блаттедығын загілніскер, ваданны бе чезекші хиеверлек шунать. Шагын жухлі бұзық шинзене гурны бе чалхе жеттірі. Хулын жевітне вара, кагарумне уртны хулын жевітне, игалы бе жадарлазадытыры. Пулы жуыттын, хүтлі кетнен. Ана хиріш кавак пуста садел дел хушынжен, шамры качы утса духры. Кавак кушлы, кавак костюмлы гачы. Шуроге беллі, галстук шихны гачы, хитре гатчы. Херача унын күжінжен бұқса кул мағытланжы, хай узырын воданны ерастезе. ирастезе. мұлын елгулма. Эсма алға жақса келіні. Сиввен ялгышы же ұлтын жыл. Хераджан деваш күллі самантырақ шыварда хытры. Кетмен иду пужа миндретрі. Ма жақса келіні. Паян жи аслы уяв жавын ба. көмсі мұла кересіне білзен, ашы ядарла еліге қайры. Херлі бұржын дуянжы. Шак күн балли паян иргине вара ашша амыжын алгине жакма хистері кударанчен жакманчы хал юрать уяв вет жаксем йылдах пушрай алгышса жүререш анжа гале шаваруш мары бире яғанланас жок вăл йргелле хиража урук шакса жүреме ун хутнекече пӱлümре лараган учитель унбе хирача марвăл шкул бдермезрех урăк шакса жүреме сымах парадыни ыйтры пучне усадраган хиражаран жыллы хитре секретарь. комсомолеза шапла япшарланза жүре не келішмест. Аға, сымақ барады, бірде бебе хайылдатса аран-аран бұжылдатыр ерады. Ах, тембек дарытшы күбілімрен, юрамаст. Балан беге херленді марды. Алари живет туны ліқ барады. Ах, те телеку, те азайлю. Кыдыш пулныхер кучне ұшыры. Кайри бүлімре телевизор керлет. Шурма ұжал экран ашы Шампань серванда бұштар завуны булас. Кышкаш ширкаланда креслы жіне вырначны Концерт падитчен жиырма зінде. Мен жинже жұтлатшы ол жақсы мантра. Хәрі әрлензе дұқса ғайны жын, пажархан марыжы, палесчі. Неушле экранда мәгілде деген артист интереслендерешшіна. Чын ақшапла бұл. Кину даврашпықны жүгес, алі худачын бұрны жаман зағаядын еш. Ашшы хыйне жінзе кала жасран жеклензе, хер хуллен епшынза кроватлен иртірде, чуреде батне быжы Шынны барланны гандыкран кюржзен жүдей баларадь. Андроник питчішсем, шәне жула келі ежібек кетсейлеші болмала. Янгыр жуды візен келінде. жүре жерен күшне елмезір, васкамазыр салдынжы, Пюрцевине дуйзандин шүжензе тюжегышне жымры. Пуш-пужы ғал Пуш-пужы. Ним де жұтлас келмест. Нигамада курас келмест. Ялдақ суя, ялдақ суя. Юраду да, тазалық та, ырығымылы жинзен бірінбей ниде, де, ялдақ суя, пәдембек суя. Пур бұлға дашта, тәнде вазем зірек мар бұлға, анжағышта вазем камзем візем ах тәлікшігу азайлюжи камба жүреден жауынбек бұладын ытлада иріклі ғулари бурныш хыт тедем гала ялдымар әшрендаврымдын хыт теменду хавнагу хужа ни жив батне маламар, ни ажуаннюне булжас хуйгы жук чижаплы вара иреклех ябық вренмері бүлінде аран-аран дюссейрттерде Сидензе жетнежінжен әнендереген аттестада алла илзенех, аш не қылғана жекмезір, танды жызембе бірле алла тапры. Шубашкара, ұрық дамар. Пушра шымғаланаган евір жуғыжа сирес тезе, аля ашшыбатне дырза дуғашынчы. Ватчин патченліхре бұлныне онланза, унба бірле телевизор умнелар ашынчы. Хаяймары, хевде житмері. Шук пул мазикке немінде, астын хушсан да алура бұғынмаст. Мәнжін. Мәнжін жавынчух ресторанзем дырық садырынзе жүремелетчі. Общежиттере чуна тывырчыдык мен дуза малатшы хулары. Пурны жилеме жабындай бара. Чавза живықта жыртма жоқ. Күшшіл бит тұрық ярылдатса мендере ебетсен де хәрі қалмары. Хал жетмері. Пәрі үгерджік жән кайма білмест. Шипшінжі күржанғы бек. Ресторанда балашны қатшызем, Алібад дандышне хайзен общежитине бұрза күрма үгіде кәртіріш кәртірізек. Коридорба бұрыну жүн темле мұрдан зіксе дұқырын жүхрешчі бітті. Шур авдан зембеге шабыш сагарыш вара зем. Алі пір яла жіне шылзақ варма бұлдаржы. Анжақ тағыш самантыра ресторанда баллашны гатчызем виттін малды жылне жапса құшма Не пледе күжімін жән қайма білмест, юнба бірле урайне зорзагларны шыл. Шавгаш, але пірріміш худ, хайымырінде ют общежиттере шаргашры. Тәлік шигу, я за Тахырмыш сыбык. не, яри ұшсаке жандроник. Сені кризиве шапшуры кедеві бек пүліме әріқ сезаланжы, кебірлензе. Каржак, келдейіз! пырдя бебе ғышқырнын кырнынжен ғыраза, сорықсем ирілзе жуғалчыш. Диван жинже тәләреген ғұжақ пүшне ял чеклері. Алық падынже суллан задраган аржын газан, курбунне кыларжы де, урайдыры икке вишшезіксех, камагайне жымры, шанжы клонда. Шиналы жидеймест. Каржак теде пол! Яқылғазыри! Андроник пүрдегерзен, пәрғужа әндергезедажы не хыразадарынне курсан чарылже. Фуфайкине хывза кетезе, диванжине беже. Фуфайки кивелнебе тахшанах тясне жуғатныскер, тәллене легей мері. Хуллен жуза урай не үкрі. Харақшанны жеш, тыдын заюлашшын диванран вәжерен мері. Кымага енже хүтлік тупны кужак пушне егіл кылар жеде шухалже, лекме бұлдарадь. Аржин чусын кек галушне кәхледе кәхледе Калушнега магадырын яларт ялан Тибітмеллешкеға, яланге елабыл тибітме құрасы. Чарневіш шындырза шидеймері, сулынза гайры. Вара тарықныбе, кывак чаржава зерзе, камага жине вытыры. Владик Пастасик, камага жінжек киві бальтызембе видензе выртныс керзем, ашшы хызене азырғасыран, хыраза шыбырт пульчыш. Шак самантра Андроник, аза илнен пушне жүлілі қалчықлезе, кывак сырма бұшланы емғыра жүшне игалыбе каялла жылза вырнаштарды. Ундан дин тайгаланза сәдел батнелле утры. Кәлеткене бұлдарыны даран ерыстыт мадырышса, урайхы мине чариклеттерзе. Килде, камда болин, борихать! Шутты, кандурдыбеге хиянг! Пес плат помащана! Унжын укша Укша жанайя ешлемелле, кичен. кетчен. те деп, қаржық. Тәбелде мари жабез. Садел хушыне ланклар жандроник. Ан жуғырға езунда шин бұл. Ара, ұштағай асқа манурық. Килде қара, килде. Абат те деп санбалли. Тебелде мұғырдатыр бұлхери. Эстада унда ытлаши, янлазанлар. не варададын. не? Лесли скайды таврныге. Сәделгу шинжен духма биген жандроник. Манас памағытланатта да тым бұжал. Епчі час варенде де не ашшане хирістіма. Хулла ғале алмазан ебіш бұлзан аваймын. ю, яндроник, ухмаға дұқырыныге? Мажыры тилерзегая асан ғыраны бе, әшіне бірақса вергензе дұқыры бүлхері. Сәделгу шинжеқлар қадарғашын. Тәккеле-тәккеле қаяллалар тірі бұшкене леже эрек пусса жидернескер баттырлан аймары шалыне жадырдаттар жыгыны шадырт шадырт шадырт шадырт мінле тәпренмешші жылі прихуд яна Таплар тапларчы жихоть магырзай распегех пожырған жехерарым анжақ ұшшын саспа каламақ аймары. чаза бадандарза барып кубустаяшки ес юрадаганни паян кунибех шимениш мен жыдат түлкішчерю. Теме бұлдар жығына. Абат не қаш бұғаттырап жерме әлгерден кеді да. Ману мен анжақ тұқса келден еш. Еп мен, кымағана немде артман. Шу башқардан игір келіні болмалла. Вуд құтны, кымағара бұқырымда, яшқа бұр, ажабатты, шаркуқлартны. Келе аран житрым дезе ағайларманов. Паттон бұл кеде тебелде худа жібек. «Игорь Гильни! хойшта, Шивради!» Андроник анзыр жамгизине юқсаанны лапсырка жүсіне каялла вырнаштарма ұрмыш урмыш бе пөліме бұқса жаврынжы. «Тумне мінне күрмастып! ұшта бол!» «Ұшта, ұшта, Яш керем, ұшта бұлдыр баян, купра! Пирінбе, вады жінзімбе, бұндық салар машын Хамырда жамрық пулманы!» Абадандарнымай мұғырда традебелді хирарым калачны маяк садел хушшинесең целараган мыжырыбатне батне тетса тухры. Тимір жашкине чаржитте саппунебе тытны булинде аллыне самай пӹжердет пулмалла. Аран-аран садел жіне лартма әлгерже. Яшка жүхензе, херінжен түгінже. Тамбожал! Шауна едім латлы илзі ждеремерін! Чатреген алыбе кажықты тұр Андроник. Туратлы еге аллу! Аю, юнбек, ан ятлаш хастарик. Камын бұл мажунашқалли. Ну, маятығын мариш, шамыржынақ сымақ лазанда да. Темдезіксе дұғайт бұрынан бұрнышра. Бұрнеде ұштан чаре бар нейлен. Лапландарма дұрышы ұбышкіне бүлхері. Ватта зұлымны не бұқмазырақ еріз кілеткеліскер, ури жінде жеребек тұрат. Алла баян пар жеркеде дұтман дейін. Палан бекерлі бейдігіна, тада калашны жоқ, шихланаган чәлхи херарым юзіріне зістерет. Андроник арымы хайбадын жех ништа не азырғазан, шывланнығыва кузебе қын бұқыры. Пүлхері, Эс тадам балармастын кезедел дел құшыне, ядарлаза жәнмеллейге, яшки дутлы. И ара әс манан бұқ, сигелезенден ажуғып мажарыне. Манма ұшқып малла дет вара, ә? Паян куне бір яшқа жемендес, шағын ба берсе ядымдаға Ләбірдет сандыр бұстой не бульзана Айу, еш неш тада ғыпса жунмаз дейш шығырзырақ ліреплеттередін ху читчас илзе дуғамға. игір илзе килнешем жерех андроник шарламары кубыстаяш кене туп тұллы осса пасланманныне кура вәрзе зевитмезірек шавардуллы хыпры хыпры дежин не жатса яма не каяллазы узакларма Нимдума аптраныме кардара хупсау сраны вагырла мігірзе тәбеле бұджы, вара тин шаварда мін бұрыне витрене біріхтерзе кыларджы. Чунылли! Езрел харараме! Чатреген аллыбе юнары арымне. Юри азырғаттар марын мана! Пишсе кайдыр дерін боле! Тым Ай Аюй тибер галажандроник!» жандроник! Убышкин карагымылне лайық пілнебе хараза юкрахерарым. Кам аплажутланы. Кам, кам! абат қалазан, чәлхі дарылзай кетчи худа пачыка жамар онағына тав жармалла выжы күшла қытланадын даху үзірдес үзір мар капла меже азыр хаттармалла үзірие бүзірмари саны шок. манза каясан самзы жене картсага оранландыни Қалварақ мен қалам, шылт сарнумай білен чалан батне бұны жин алыгалаба хуплаза Пульхери жәрі вырындан ғысқалды, хәніме бұшлазан епле дұқсадарас. Хераным гымылне, шуышту имне мер андроник, сасардығақ ләш тергайзы каялла жабырынза утры. Но йөрі, езе хлайық бұл. Мұшлаткалаза не қыларды, қажық тытры. Осыны ашқан насып мавасқа марыға. Пульхери! Мінге, шәкірдітіні херарым храныбе чылан алыгынже хытсадыжы. Игір келіне деріне жау. Шавақ бүлдерім урыққан бұлдыр. Кулажы де, кылбасы де сентрежінде бур Тепелде сыран құдажы унынах? Апла Игірек. Игір ара, тем консервизем бұртсе құдажынже, чимға бұғам еппен. Еп ядарлазамын думан, уш сабықман. Тепеле дұқры бүлхері. Пұрыш консервиде бұрау. Укшине жерлемен темде дулдар загилне. Пәлет мураджи, шабақ ширт қалама жаплы бол. Андроникос сайылны яшкене мені бек чажыға ярындарды. Молодец бол бирән. Адя пульхери, үй бол құларан житне атпа. Пәр шүргіленже жеде бұлін тубына дизанында, ә? Э? Ай, ой, Андроник, мәнге барма ереге бірге анжақ яслан, ереге де ереге. Убушки жаулан не бұқмазыра херарым абат шеме бұшлары. Вариабат вариабадақ шау, чаребатнех бұрат. Шием ғамалдан. Бұл хері! Саделе дұрыслаттар жандроник. білен, Манзымақ тадықла! заларға бұстуй андроник. Яш қазып калар да күштақ вұртсағанар, вараден игіргілі. Бұл хері деп! Эй, әнеш сырскер, қарлангуна тұрандырасы жіне ғандянғаға, ыштан булдыр дейт манереге шуратса баразиге шок, ғай, топ келіне атпада атпадагыш тақсып мазан намыз. Хресия жанза бұрынма жоқ, тегилет Калашныма яржин чарылзе быжы шывак күш шудалза жарылжы Сәне сарықса тазалық не жуғатныскер қаларым санагаларым тезе, и все құт құткалама юратман не хубілен. Айу, яндроник ұқмақ құры кежімерін бүлде, эрекшін анжа заларан, Убышки жудылдарза зайрасан ғыраза, шиме бірақса ұра жинеді жекерарым. Пурри бұрда ғаман, анжақ шапса сабырақсан да қалғыларым астып. Абат шием. Игір келіне жүре абат шимеш қадірлем малдан. Мәні қадірлемелі, ағалек бұр, шағыр бұр, консерва бұр, абат Тада тадаурық мінгірлі. Алармиш, пірре демретлі сәне жулалай әкетсейлер, әсселарцана жазен жән намыз. Мұжыр ізіне узалын бұғаған андроник пүшне усры. Терес қаржығым, намыз. тәкі, ә? Э? Андроник, чаререн гулян зағалары бүлхері. Эрек пички мар бүле бір. Пүртре, халғана ұраттармалы шаплық. Стена жинжи сегет кана нимывын мазыр хай жүлебе васкать. Тик-так, тик-так. Анмаз зяндрони гына бат, пледе ошвыртмас яшкаба. Польхери! Можыры, абат рехетлензек шиегенскер пушнежіклері. Андроник пюрнезембе вылятса, эрех ярзабама итрі. Анланмалара пулма пырне бантлаттарды. Шук манын нимінде! Пульхери мажырне дюре ланныскер, шак сымақ сәне каланы каламанах, тұрза алық патне жүпірі. Аш шаржыне дуйза камага енжен тухны күжакран чудақ тағынза үкмері, лежі, ағыр замана жетіне дуйза, де түрек шижімбек вәтлетсе камага ене керзе жүғалжы. Пульхери дұқсадарма әлгерді, шарамас, сивечере. Аштан дұқры андронигын бойы. Арымеш шығырғасына шеше ярза де, Пуль хері ғышчын үткінже. бе амыжы, шавланыбе варанна ажызем, нәшлетсе мағырны неде, Владик пастаси кымага жинже чатрезеларны неде Темле ылганлы вояна арымне варишленбек хавалаттарды. Шенекре, яри жутна женекре, пужабуш пырзашабынчы бе. Игорь шакна кітменскер сулынза кайры. Э, Әсте мана хиріш тамайы, хиді жүрей. Ашшыне бұрза жабынны игір, алық орай дытмағытланза, урайне хуллен жузанжы. Арымне қавалаза келгушшыне жупсадухна Андроник, мән хытланадын әзади теніне илтрі бұлінде, шағуының арбажынны бұжынже түрек вырна жаймары. Электрожудара хура херлен юндумламе, Шәже вәжінде темлем айбадыдын кер, үбілін юлаш кізымахне ашыбат нелзе жидерді бұлмалла. Андроник құрушыла еніш саяды. Алы күмінде бусма ғартлаш жіне мелзірін диванны игір батне азырғанза, чалы шынутса бұжы Андроник. Кукленжі, ажин алдуны нетітрі. Шарға жебе пәжеккен жұныкы башқа юр, крыльца жунаттыне, шармама кебек, чымырдана жыбардана бұштарын наскер, Андроник кукленнебе кышта хускальджы булмалады, пәрджімаки әнзе хішне юкса анжы. Самантра ғұрыл жаржин. Хуллен тажы. Түзеймезір кыш ажы. Хамын ажа. Эп бұқса жидендерне, Ұрық негамында шук. Илдетне бүлхери, Нега мындащук. Мен, мен ұрны урнаида. Луба зайынжен зіксе духра шүшне бүшне забала заяны бүлхері. Пусма гартлашки жінде вырдаганы вылне курджеде, пушне уса Андрониге мехе лешитне таран чиш савытса, Игіре ура жіне дыратма ғытланжы. Игор амыжын алынжен вәжерінзе, парзас сыр мезірле лаплатыры. Тәртсе үгерні жерден мінле ұра жинеді жандроник. Шаплақ шан қытры. Шадыр чападеген сиввет уймазыр. Арыме үлезе мағырны нейлтмезір. Унын көжімін шығыр қасмалы ішезе, шапшур юр жинжи хепхерлі юн күлленжіге шишрі ялтлатры. Игірін юлаш кезімае, мен хытланадыне зади дени, халғана хуплаза құрасылай янырары. Лапка-лапка юр жума бушлары. Пәлет шыралжы. Түбері жылдырзем, шыр жинжи пәжік ялда туны пызық шилыға құрасмар дезе, пәлетсем хушшыне тарза бұдан жеш.